O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تكتسح الضواغي تكتساحا ففي بغداد بغداد المعاري رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح آسمان لار يير va ularning orasidagi barcha mavjudotni yaratgan, zulmatlar va nurni taratgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va uning izni bilan o'zining tarafiga chaqirguvchi, zulmatlardan nurga olib chiquvchi nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum Jundulloh Mujohidlar ovozi radiosining saxovatli mujohid va mujohida tinglovchilari. Assalomu alaykum. Jumadan jumagacha dasturimizning qadrdon tinglovchilari. Barchalaringizga hafta bayrami fazilatli juma kuni muborak bo'lsin. Alloh tabaraka va taolo o'zining kitobida Astaizu billah وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم Ey mu'minlar, ularga qarshi jang qilish uchun imkoningiz boricha kuch va egarlangan otlarni tayyorlab qo'yingizki, bu bilan sizlar Allohning va o'zlaringizning dushmanlaringizni qo'rquvga solursizlar deya marhamat qiladi. va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'z hadislarida من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة كميكي الله يولد u zotga iymon hamda va'dasini tasdiqlagan holda ot boqsa, otning to'yishi, qonishi, bavli, tezagi ham qiyomat kunida u kishining tarozisiga qo'yiladi deb marhamat qildilar. لتكتسح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Menga qara, nimani kutyapmiz o'zi? Ikkalamizning ham bir oyog'imiz to'rda bo'lsa, bir oyog'imiz go'rda. Bugun bormiz, ertaga Xudo biladi. Kel. Boshqa birodarlarimiz fikridan tashviqotlarimiz kam bo'lib qolgan edi. Buni alhamdulillah o'zbekiston islomiy harakatidagi birodarlarimiz bu bo'shliqni to'ldirib alhamdulillah shu tashviqotlarni qilib turibdi shayx abduvali Qora aka bilan yonma yon abduvali qori akani yu hamma shakllari qochib ketdi tushundingizmi obdiqorniki teskarisi bo'ldi obdiqorni ushab turdida hamma shakllarni terib oldi tushundingizmi jihod atrofi fitnalar bilan o'ralgan sizni o'sha nasha bilan biznes qilganligi uchun qamadi jamoat deyishgan shundaymi bale bale qamab olgan qissasi yo'q hm, yo'qolib ketgan deb fitna qilib yuborishgan amerikalik shahid extreme method and I for one will join in with anyone yangi hayot qurish kerak shuningdek mintaqa va jahon xabarlari dasturimizda عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Huzayfa ibn Yamon Huzayfa aytgan hadisni tasdiqlang. Qur'onni Abdulloh ibn Mas'ud o'qigandek o'qing. Hadisi sharif. Xohlasang muhojirlardan, xohlasang ansorlardan bo'l. O'zingga yoqqanini tanlab ol. rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzayfa ibn yamonga makkadagi birinchi uchrashuvlarida mana shunday deb xitob qilgandilar huzayfaga ikki eng mukarram firqadan birini tanlash ixtiyori bekorga berilmagan buning o'ziga xos sababi bor edi huzayfaning otasi yamon asli makkalik banu Abs qavmidan edi lekin qabiladoshlardan birini o'ldirib qo'yib vatanini tashlab Yasribga ko'chib ketishga majbur bo'lgandi. U yerda Bani Abdul Ashhal urug'i bilan ittifoq tuzdi. Bora-bora aloqalar mustahkamlanib, ularga kuyov bo'ldi va nihoyat o'g'li Huzayfa tug'ildi. Keyinchalik Yaman va Makkaliklar o'rtasidagi adovat barham topib, u o'z vataniga tez-tez qatnay boshladi. Biroq asosiy uy joyi Madinada edi. arab jazirasida islom hiloli endi balqigan paytda rasululloh sallallohu alayhi sallamning huzurlariga kelib islomni e'lon qilgan banu abslik 10 kishining biri huzayfaning otasi yamon edi bu voqea hijratdan ancha oldin ro'y bergandi shu e'tibordan huzayfaning ota yurti makka ona diyori madina edi huzayfa musulmon xonadonda ulg'ayib islomga birinchilar qatoriga kirgan ota-onaning qo'lida tarbiya topdi. O'zi ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rish baxtiga muyassar bo'lmay turib, u zotga iymon keltirdi. Huzayfa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rishga nihoyatda mushtoq edi. payg'ambar alayhissalomni tanigan bilganlardan u kishining turish turmushlari xulq atvorlari va sifatlari haqida so'rab surishtirar ma'lumoti ortgan sayin muhabbati ham ziyoda bo'lib borardi makkaga safar qilib sarvari olamni uchratishi bilan men muhojirmanmi yoki ansoriymi yo rasululloh deb so'radi payg'ambar janoblari istasang muhojir istasang ansorlardan bo'l yoqtirganingni tanlab ol dedilar unday bo'lsa men ansoriy bo'laman dedi huzayfa rasululloh sallallohu alayhi va sallam madinaga hijrat qilganlardan so'ng huzayfa u kishining eng sodiq mulozimlaridan biriga aylandi payg'ambar alayhi assalom bilan birga barcha jihodlarda ishtirok etdi faqat badrda qatnasha olmadi buning sababini huzayfaning o'zi quyidagicha gapirib bergan edi badr urushi ro'y berishidan bir necha kun oldin otam ikkimiz madinaning tashqarisida edik ittifoqo quraysh kofirlarining qo'liga tushib qoldik ular qayerga ketayotganimizni so'rashdi biz madinaga dedik kofirlar so'zimizga ishonishmadi hoynahoy muhammadning oldiga ketayotgandirsiz deyishdi boradigan manzilimiz Madina deb turib oldik biz. Qurayshliklar bizni bo'lajak jangda Muhammadga yordam bermaslik va ularga qarshi urushmaslik sharti bilan qo'yib yuborishdi. Madinaga kelib, bo'lib o'tgan voqealar qatori Qurayshga bergan ahdimizni aytib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nima qilishimiz kerak deb maslahat so'radik. U zot sallallohu alayhi va sallam ahdimizga vafo qilamiz. yordamni Allohning o'zidan so'raymiz dedilar Uhud g'azotida ota ham farzand ham ishtirok etishdi Huzayfa ming bir chig'iriq va balolar ichidan sog' omon chiqdi ammo otasi esa shahid bo'ldi qizig'i shundaki uning shahodatiga kofirlar emas balki musulmonlarning o'zlari sabab bo'ldilar voqea bundoq bo'lgandi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yaman va Sobit ibn Vaqshni yoshi bir joyga borib qolganligi bois ayollar va bolalar bilan shaharda qoldirdilar. Ma'raka avjiga chiqqanda Yaman sherigiga dedi: "Menga qara, nimani kutyapmiz o'zi? Ikkalamizning ham bir oyog'imiz to'rda bo'lsa, bir oyog'imiz go'rda. Bugun bormiz, ertaga Xudo biladi. Kel, qilichimizni olaylikda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlariga boraylik shoyat Alloh bizga shahidlikni nasib etsa ular qurollanib jang maydoniga jo'nadilar yetib kelgach qo'rquv nimaligini bilmay o'zlarini tala to'pga urdilar sobit ibn vaqsh tez orada mushriklar qo'lida shahodat topdi ammo yomon qandaydir anglashilmovchilik tufayli musulmonlarning tig'iga duchor bo'ldi Nogahon bu ayanchli manzaraga ko'zi tushib qolgan Huzayfa jigar bag'ri o'rtanib "Otajon, otajon" deb qichqirdi. Biroq qurol aslahalar shovqini ostida uning ovozini hech kim eshitmadi. Keksa mujohid dindoshlarining qilichlari zarbidan quladi. Huzayfa otasining o'limiga sababchi bo'lganlarga qarata Alloh sizlarni kechirsin, zero u rahimlilarning rahimlisidir." deb qo'ydi. Jangdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yamonning xunini to'lamoqchi bo'ldilar. Biroq Huzayfa rad etib, otam shahidlik talabida chiqqan edi. U orzusiga erishdi. Men Allohning guvohligida otamning xunidan musulmonlar foydasiga voz kechaman, dedi va shu bilan payg'ambar alayhi salomning e'tiborlarini qozondi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Huzayfa ibn Yamonning siyratiga nazar solib, undagi uchta fazilatni qayd etdilar anchayin mushkul muammolarni hal qilishga qodir nodir zakovat zarur bo'lgan paytda fidoilik ko'rsata bilish va sirni puxta saqlay olish payg'ambar alayhi assalomning siyosatlari har bir kishiga xislat va toqatiga mos vazifani yuklashlarda ham aks etardi u kishi hech kimni nomunosib o'ringa qo'ymasdilar u paytda Madinadagi musulmonlar oldida turgan eng katta muammo yahudiylar va ularning hamtovoqlari bo'lmish munofiqlarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamda ashab-i kiromlarga nisbatan muttasil uyushtiradigan fitna nayranglaridan qutulish edi. Payg'ambar alayhi salom Huzayfaga sahobalarning birontasiga ham bildirmagan sirni oshkor etdilar. Munofiqlarni nomma-nom sanab, ulardan ko'z quloq bo'lib turishni, xatti harakatlarini diqqat bilan kuzatish, agar islom va musulmonlar uchun xavf xatar tug'ilsa, darhol oldini olishni buyurdilar. O'sha kundan boshlab Huzayfa ibn Yamon payg'ambar sirining sohibi deb atala boshladi. Sarvara olam Huzayfaning noyob xislatlaridan eng xatarli mavqiflardan birida ham unumli foydalangan edilar. hamda g'azotining hal qiluvchi daqiqalarida nodir zakovat va haqiqiy fidoilikka juda katta ehtiyoj tug'ilgandi. Tepadan ham, pastdan ham qurshab olingan musulmonlar uzoq vaqt qamalda qolib ketdilar. Sinov nihoyatda qattiq bo'ldi. Tanglik va mashaqqat soat sayin kuchayardi. Qur'oni Karim ta'biri bilan aytganda, ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va ayrim kimsalar Allah haqida turli gumonlar qila boshlagan edilar. Ayni damda Quraysh qabilasi va uning mushrik ittifoqdoshlarining holati ham musulmonlarnikidan yaxshi emas edi. Ular Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lgan butunlay holdan toyib, tinkamadorlari qurgandi. Quturgan bo'ron mushrik askarlar qarorgohi to's-to'polonini chiqargan, chodirlarni yulqib yirtib, qozon o'choqlarini ag'dar to'ntar qilib yuborgandi olovlar uchib qolgan yuzga tinmay mayda tosh va qum urlar mutlaqo ko'z ochishning imkoniyati yo'q edi Jang jadallar tarixi shuni ko'rsatadiki eng muhim va mushkul lahzalarda birinchi bo'lib ingirab yuborgan taraf oqibatda albatta mag'lub bo'ladi raqibidan soniyaning allaqanday yuzdan bir qismichalik sabr bardoshliroq bo'lgan taraf hamisha g'olib keladi urush taqdiri belgilanadigan mana shunday damlarda josus va xabarchilarning harakati benihoya ulkan ahamiyat kasb etadi ular yetkazgan har bir xabar tillo darajasida baholanadi shu boisdan rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzayfa ibn yamonning qobiliyatiga ehtiyoj sezdilar uni biron bir qaror qabul qilishdan oldin qopqorong'u zulmat kechada dushmanlar haqida ma'lumot keltirish uchun raqib urdusiga jo'natishni iroda etdilar. Ajal bilan hamrohlikda qilingan safar tafsilotlarini so'zlab berishi uchun so'zni Huzayfaga beramiz. Huzayfa hikoyasi Biz o'sha kecha safga tizilgancha o'tirardik. Abu Sufyon boshchiligidagi Makka mushriklari tepamizda, Banu Qurayza yahudlari pastimizda ahli ayol bola chaqalarimizga xavf solib turishardi. Men o'sha kechagiday quyuq zulmatli va kuchli bo'ronli tunni eslay olmayman. Shamol xuddi bo'riday uvullaydi. Azbaroyi qorong'ulik qalinligidan kishi o'zining barmog'ini ko'rmaydi. Munofiqlar uyimizning dushmanga betga tarafi ochiq deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ketishga izn so'rashardi. Aslida bu shunchaki bahona edi. Payg'ambar alayhi salom ketishini istaganlarning hammasiga ruxsat berdilar. Ular shu zahotiyoq g'oyib bo'lishdi. Oxiri 300 chog'lik odam qoldik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rinlardan turib, hammaning yonidan birma-bir o'ta boshladilar. Men sovuqdan qaltiragancha cho'kkalab o'tirardim. Ustimda xotinimning tizzamga ham tushmaydigan yopinchig'idan bo'lak hech vaqo yo'q. Janobimiz mening oldimga yaqinlashib, "Bu kim?" deb so'radilar. Men Huzayfa dedim. "Huzayfamisan?" takror so'radilar u kishi. Men sovuq va ochlikning zo'ridan g'ujanak bo'lib olgandim. Zo'rg'a "Ha ya Rasululloh" deya oldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Sen raqiblar qarorgohiga borib, nima gap, nima so'zligini bilib kel. Men bazor o'rnimdan turdim. Sovuqdan tishim takillar, qalbim qo'rquvga to'la edi. Payg'ambar salom Parvardigoro uni o'ng va so'ldan, old va ketdan, ost va ustdan keladigan balolardan o'zing asra deb duo qildilar. Xudo haqqi, u kishining duolari oxiriga yetar yetmas Alloh qalbimdagi qo'rquvni daf qildi. vujudimdagi titroq taqataq to'xtadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam: ey huzayfa faqat xabarni bilib kel boshqa hech narsa qila ko'rma deb qattiq tayinladilar men xo'p degancha dushman tomon yo'naldim quyuq zulmat ichra hech kimga sezdirmasdan bir pasta mushriklar orasiga kirib oldim ko'p o'tmay abu sufyonning qichqirig'i eshitildi Ey Quraysh jamoasi, men sizlarga bir gap aytmoqchiman, lekin orangizda Muhammadning ayg'oqchilari bormi deb cho'chiyapman. Shuning uchun har biringiz yoningizdagi sherigingiz kimligiga qarab qo'ying. Men darrov yonimdagi odamning qo'lidan ushlab, "Sen kimsan?" deb so'radim. "U falonchiman," dedi. Abu Sufyon gapida davom etdi. "Ey Quraysh jamoasi, to'g'risini aytganda, biz noqulay paytda noqulay makonga kelib qoldik. ot ulovlarimiz qirilib ketdi. Ittifoqchilarimiz Banu Qurayza qabilasi ahdini buzdi. Shamol ko'z ochirgani qo'ymayapti. Menimcha hozir urushning mavridi emas, balki orqaga qaytganimiz ma'qulroq. U shunday deb tuyasining qozig'ini sug'urdi. Sakrab ustiga mindi-da, bir ikki qamchi urib juftakni rostladi. Xudo haqqi, Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga hech narsa qilmaslikni buyurmaganlarida, o'sha yerda albatta Abu Sufyonni bitta o'q bilan qatl qilgan bo'lardim. Men qaytib kelganimda payg'ambarimiz ayollarning yopinchig'iga o'ranib namoz o'qiyotgan edilar. Meni ko'rib yonlariga chaqirdilar. Yopinchiqning bir chetini tizzamga tashlab ahvolini surishtirdilar. Men barcha gap so'zlarni oqizmay tomizmay yetkazdim. U kishi xursand bo'lib Allohga hamd va sano aytdilar. Huzayfa ibn Yamon to umrining oxirigacha munofiqlar xabaridan ogoh bo'lib turdi. Unga xalifalar ham goh-goh murojaat qilishardi. Hatto Umar ibn Xattob musulmonlardan biri vafot etsa, To'planganlardan Xuzayfa kelgan kelmaganini so'rar, kelgan bo'lsa janozani o'qir, yo'qsa boshqa birovga buyurar, o'zi esa marhumning iymonidan shubhalanardi. Bir safar xalifa Umar Mening viloyatimdagi omillarim orasida munofiqlar bormi? deb so'radi. Bitta munofiq bor, javob berdi Xuzayfa. Kim ekan u? so'radi Hazrat Umar. Xuzayfa Rasululloh sallallohu alayhi sallam bildirgan sirni oshkor qilmadi. Ammo xalifa o'zining o'tkir farosati bilan uning kimligini sezib, tez kunda munofiq volini ishdan bo'shatdi. Nohavand, Daynavar, Hamadon va Ray kabi Fors shaharlarini fath etishda Huzayfa ibn Yamon nihoyatda ulkan hissa qo'shganini hoy nihoy ko'pchilik bilmasa kerak. Yana u musulmonlarni yagona mushaf sharifga ittifoq qilishlariga ham sabab bo'lgan. Shunchalik fazilat va manoqiblar egasi bo'lishi bilan birga Huzayfa Alloh taoloning azobidan qattiq qo'rqar, qiyomat jazosiga ro'baro kelishdan bag'oyat xavfsirardi. U og'ir xastalikka duchor bo'lib, hayotining so'nggi lahzalarini kechirayotgan tullarning birida ziyoratga kelgan sahobalardan vaqtni so'raydi. Ashoblar biz tongga yaqinmiz deb javob beradilar huzayfa deydi meni do'zax azobiga giriftor etadigan tongdan Allohdan panoh tilayman so'ng ulardan kafan keltirdingizmi deb so'raydi tasdiq javobini eshitgach qimmatbaho va nafis matolarni sarflamang agar Allohning huzurida men uchun yaxshilik bo'lsa nafisliklar o'sha yerda berilur agar yomonlik bo'lsa oddiy kafandan ham mahrum bo'lurman deydi va bir ostin olib robbisiga yuzlanadi allohim o'zingga ma'lum men faqirlikni boylikdan kamtarlikni izzatdan o'limni hayotdan afzal ko'rganman uning oxirgi so'zlari shunday bo'ladi orziqib kutilgan habib keldi nadomat chekkan najot topmas Allah subhanahu va taolo Huzayfa ibn Yamonni rahmatiga olsin. tahqiq u insonlar uchun o'rnakka arzigudek zot edi. Navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar kurban qurbon qilib ustozlar dars Napaklik nopoklik darajasi shu darajaga chiqqanki to'rtta musulmon kishining buzuq ishini ko'radigan suratda behayolik martabasiga chiqqan ayol jamiyatga aralashlikdan mahrum qilinmoqligi kerak. Chunki bu ayol bu jamiyatga tushgan bir maraz, bir moddaki u jamiyatni buzadi. Alloh subhanahu va taolo sizlarning to'rttalaringlarni guvoh qilinglar deyapti. Haqiqatda ham to'rtta musulmon kishi uning buzuq ishini ko'radigan darajada behayolik martabasiga chiqqan ayolni jamiyatda aralashishlikdan uni mahrum qilinglar uylarda saqlanglar hatto yatavaffahunnal mautu hatto o'lim ularga kelguncha yo alloh subhanahu va taolo ularga boshqa bir hukmni joriy qilguncha shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar ular o'ylaydiki bulardan biz qancha ko'p o'ldirsak bular to'xtaydi deb o'ylaydi yo'q biz inshaalloh niyatimizga maqsadimizga yana ham qo'shimcha kuch qo'shiladi biz orqaga qaytmaymiz bitta qolsak ham bitta qolsak ham men doim aytganman bir kishi qolsak ham bu yo'lda davom ettiramiz ko'p bo'lsa namoz o'qib, oz bo'lsa qolsa namoz yig'ishtirib qo'yadigan, ko'p bo'lsa jihad qilib, oz bo'lsa jihadni yig'ishtirib qo'yadigan toifa biz emasmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hunayn kuni ajib bir ta'lim berdilar. Bir lahzada hamma 12 ming lashkar qochib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maydonda o'zlari 2 kishi bilan qoldilar. Orqaga chekinmadilar u Faqat oldiga markablarni solardilar. Shuning uchun yelkadagi yukni bilaylik, nima yuk bu? Va bu yukni qaygacha ko'tarib olamiz? Charchadim, bo'ldi, zerikdim. gap o'tmaydi. Bu rijollarni sifati emas. Bu yo'lda bizni kasalligimiz, bu yo'lda bizni yolg'izligimiz, bu yo'lda bizni g'aribligimiz, ochligimiz, oyoq qo'lsizligimiz, ko'zimizni ko'r bo'lishligi bizni qaytara olmaydi. yakshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli yigirma sakkizinchi matn. Amanna bidalika kulli va ayqanna anna kullan min indi. Yuqoridagilarning barchasiga iymon keltirdik va barchasi uning huzuridan ekanligiga aniq ishondik. Izoh. Yuqorida o'tgan barcha iboralar ma'nolariga qalblarimiz bilan aniq iymon keltirdik. oxiratga bo'lgan iymon musulmonlarning qalblarida g'ayri tabiiy shijoatni, jannatga bo'lgan g'aroyib ishtiyoqni, hayotga nisbatan kamyob bepisandlikni paydo qilgan edi. Ular oxiratni afzal ko'rdilar. Jannat o'z ne'matlari bilan ularga jilva qilganidan go'yoki ular ko'zlari bilan uni ko'rib turgandek edilar. Shuning uchun ular jannatga tomon hech narsaga burilib qaramay uchadigan noma tashuvchi kabutardek uchdilar. O'sha yana o'zimga keltirdi-da, bosh shayda qolib ketmagin. Ya chiqib ket, ya iloji bo'lsa shay sular orasidan olib chiqib ket. uni yo'q qilib Mashinani bosib berdim men. Nima 3 ga ham saptirib bosib berdim-da. O'shanda ham tarodatib solyapti. O'sha gazni berganimda granatomatga burdi dumillar soldi. Hali gazni berganimga to'g'ri kelib qolib, tiymas o'tib ketdi. Unda tushnisam mashinaga uraytiruvdi granatomat bilan. Urgan ekan. dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Fatimilar ham shiyalardan iborat ekan bular hukumatga kelib ahli sunnat val jamoatdan bo'lgan davlatul ag'aliba bularning zikri oldan o'tgan edi Asad bin Furat rahimahullohning zikrida Davlatul Ag'alibaga hujum qilib, Qeyravon mintaqada ularning davlatini tugatdi. Bundan keyin Iqshidilarning davlatini Misrda tugatdi. Bugungi kunda Qohira Misrning poytaxtini shu shaharni bular qurganlar. Abbosiy xalifa Muqtadir billah bulardan o'zining mamlakatlarini himoya qilishga muvaffaq bo'lmadi. So'ngra siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy mushkilotlar ko'payib ketib, Fatimilarning davlati ham zavolga ketib boshladi. Fatimilarning podshasi Al-Hakim bi amrillah kufr va zulmning chegaralaridan o'tib ketdi. seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tarib hijriy 624-yil Ramazon oyining o'rtalarida melodiy 1227-yil 25-avgust kuni muhim hodisa yuz berdi. Xonxo'r zolim, vahshiy, jinoyatchi Mo'g'ul xoni Chingizxon Allohning la'nati bo'lsin unga 72 yoshida o'ldi. Uning hayoti xonga, xon to'kishga, bosqinchiliklarga va talon-tarojga to'lgan edi. Sharqdan, Koreyadan boshlab, g'arbdan Fors mintaqasini o'z ichiga olgan juda keng mamlakatning hokimi bo'ldi. Chingizxon o'limidan so'ng atrof bo'ron so'ngani kabi nisbiy osoyishta holatga keldi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis Keyin yana bir ikki ikkita tushgandan keyin yana bir ikkita shogird qochib yashiringan Akovga borib. Xullas 11 ta snaryad tushdi dedi ustozimizni yon atrofiga dedi. Oxirgisi 11-inchisi shu yarim metr yoniga kelib tushdi dedi. Lekin bitta ham askovga tegmagan nimaga ustozga. Ustozimiz xotirjam Qur'on tilovat qilib o'tirar edi. Bitta ham nimasini qimirlatmas edi, bitta ham mazasini dedi. Xullas oxirgi sinar kelib yarim metr yoniga tushganda hamma joy chang to'zang bo'lib, ana ustozimiz shahid bo'ldi deb yig'lay boshladik dedi. Birozdan keyin chang to'zonlar tarqab ketganidan keyin qarasak, ustozimiz yana Qur'on tilovat qilib o'tirgan ekan dedi. Bizlar keyin borib turib ustozdan bu sabotining sababi haqida so'raganimizda bu qadar sabot bilan turishingizga nima sabab bo'ldi deb so'raganimizda aytgan ekanlarki, Alloh taolo o'zining farishtalariga ana bandan Qur'on o'qib turib ham qochib ketdi deb aytishlaridan uyaldim deb turib javob bergan ekan. Bu ustozdagi ehson sifatining kuchli bo'lganligi uni o'sha maydonda sabot bilan turishiga shunaqa yordam bergan payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli demak kim hidoyat topsa gunoh ma'siyatlardan tiyila olsa baloyu musibatlardan omonda bo'lsa Buning uchun faqat Parvardigori Alloh subhanahu va taolaga hamd aytishligi lozimdir. Zero ushbu ne'matlar bandaning o'zidagi zukkolik, topqirlik yoki ustamonlik bilan emas, balki Alloh subhanahu va taolaning fazli marhamati ila vujudga kelgandir. etika tarixi va psixologiya ilmi axloqiy nuqsonlar va insoniy kamchiliklar haqida bilgan eng kuchli omil bo'lgan. Hattoki biror vaqt hayvoniy xislatlari isyon ko'tarib, inson biror kamchilikka yo'l qo'yganida ham bu ish hech kim ko'rmaydigan va qonunning qo'li tutmaydigan joyda bo'lganida ana shu iymon kuchli malomatchi nafsni, kuchli vijdon azobini va qo'rqinchli hayollarni harakatga keltiradi. keyin bir ikkita possolniy o'sha taraflarga otib yubordi soldatlar to'lagan yerga kelmasin deb ular ham vahima bo'lsin deb u yoqqa granatomet bir ikkita otdik boshqa qildik keyin ofitser xonasiga kirib xotirjam ularni ofitserini o'ldirib narsalari bor ekan bitta pistoleti bor ekan o'sha pokistonni o'zini bitta eski pistoleti bor ana shunaqa pistoletini oldik في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفافا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحافا mana mana madrasa ustozlarimizdan jamoatimizda yana to'y Mujohidlarimizdan yana ba'zilari navbatdagi valimaning guvohi bo'ldilar.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 رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وليمات sababidan yig'ilib turibmiz. Alloh taolo bu yig'ilishimizni muborakli yig'ishlik qilsin. Va bu yerdagi e, olingan ba'zi bir narsalarni, ba'zi bir eshitgan narsalarimizga amal qiladigan kishilardan qilsin. Zeroki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharti bayon qilib, "Iltamisu shatral iymon bizzavaj." Yarim iymonni uylanishlik bilan topinglar. Yarim iymon demak uylanishlik bilan hosil qilinadi. Lekin bu majlisda e, xosatan amru ma'ruf tarafidan bu yerga tashrif buyurar ekanmiz. Ba'zi bir narsalarni aytib o'tamiz. Xossatan e, hozirgi kunimizga e, tegishli bo'lgan ba'zi bir mulohazatlar va e, inshaalloh qodir bo'lganimizda aytib o'tamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilib, "In tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum." Allohga yordam bersanglar, yansurkum Alloh taolo sizlarga yordam. Bu oyat chuqur ma'noga ega bo'lgan har bir musulmon bu oyat borasida ta'ammul qiladiganki, Alloh taoloni modomiki inson musulmon bo'lar ekan, Allohni rahmatidan, jannatidan, oxiratdan umidvor bo'lar ekan, albatta Allohning nusratini umidvor bo'lib yashaydi. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير Ma'ruzani to'liq holatida inshaalloh chorshanba kechki dasturlarimizda kutamiz. Xo'sh, Ne'matulloh. Ko'rinishga qaraganda bugun kufr gazetalarining axborotlaridan istifoda qilamiz shekilli. Oldingizga bir nechta ingliz tilidagi gazetalarni jamlab olibsiz. Bir hafta oldin bozordan inglizcha gazetalar sotib olgandim. Tribun. Voy bu. Rasmdagi bu tutunni qarang, qanchalik tepalarga ko'tarilibdi. Bu nima tufayli bo'ldi bu narsa? Bu birodarlarimiz, gazetadagi birodarlarimiz bomborini surati bor ekan boshida, gazetani boshida. Maqolani nomi Isroil Hamasning ta'minot zanjirini hadafga olgan degan maqola ostida shu rasmni qo'ygan ekan. Juma dasturimizda Sheyx Imron Husayn aytgan edi-ku, Isroil yangi qurol yasaydi degan. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Shu maqolani ostida shu to'g'risida oxirrog'ida yozgan ekan. Isroil G'azzadan uchib kelayotgan raketalarga qarshi yangi sistema o'ylab topgan ekan. Xo'sh, tizimaning nomi Temir qubba ekan. Har qanday yaqin masofada uchadigan raketalarni urib tushirishga moslashgan ekan. Hozirda Isroil uzoq masofadan uchiriladigan raketalarga qarshi yangi qurilmani ishga tushirmoqchi. Bu gazetada yozishicha 2015-yilgacha bu qurilma ishga tushmas ekan. Lekin bu qurilma 2015-yildan keyin ishga tushadigan bo'lsa, Isroil Eron Lubnanlarga urush boshlashi ehtimoli bor ekan. Mana shu temir qubbali qo'llanma tajribadan o'tdimi hozirda? Bu badbaxt yahudlar tajribasini bizani birodarlar Gazadagi birodarlarimizni raketalarda o'tkazishayotgan ekan. Har bitta o'sha Gaza sektoridan otilgan raketalarni Isroilning bu temir qubba qo'llanmasi urib tushirishni boshlagan. Gazetada yozishicha, bu qurilma kutilgandan yaxshi natija bergan ekan. Alloh o'zi kifoya qilsin ularga. Yana nimalar bor ekan? Yana bir joyda Amerikani generali Patrice to'g'risida yozishdi. Ishdan bo'shadi u. Ha, shunday xabarlarni eshitdik. Bu yerda o'sha o'sha to'g'risida bir maqola yozibdi. Oldi qochdi qahramon, oldi qochdi jang uchun degan. Xo'sh. Bu yerda yozishchi jurnalist aytibdiki, generalni qay daraja chiroyli bo'lishiga qaramasdan bosib olgan yerlarimizni fath qila olmadik deb urg'u bergan ekan. Bosib olgan yerlarini fath qila olmadi degan. Bu buni qanday tushunsa bo'ladi? Bosib olgan joyi fath bo'lmagan. Fath bo'lmaganligi sababi ularni butunlay qo'l ostidagi hukmronligiga o'tmaganligi uchun shunaqa deb yozgan ekan. Masalan, Afg'onistonda bular kirib jang qilgani bilan fath bo'lmaganda hali ham jang davom etmoqda. Qachon o'zi boshqarsa, butunlay ostiga o'tsa, o'sha mamlakat o'shanda fath boladi Bu hozir Iroq ham 100% ularni qo'liga o'tmagan, chunki hali ham jangi davom etmoqda. Afg'onistonda jang davom etayotganligi uchun ularni butunlay qo'l ostiga itoatiga o'tmaganligi uchun fath bo'lmadi deb urg'u bergan. Inshaalloh endi fathlarni musulmonlar qiladi. Bu suratdagi Gretsiyaning bayrog'ini ko'tarib olishgan qora kiyimlilar kimlar bu? Bu Yevropaning yangi fashistlari maqolasi ostida yozilgan maqolaga qo'yilgan rasm ekan. bu yerda aytyaptiki yevropada hozirda fashistlik ruhiyatidagi insonlar ko'tarilgan ekan guruhlar hatto partiyalar tuzilib hukumatlarda hmm. hozir ish olib borayotgan ekan lekin butun yevropa fashistlarga qarshi emasmidi to'g'ri bu maqolani yozgan odam ham aytayapti ehtiyot bo'lishimiz kerak bunaqa fashist guruhlardan degan lekin hozirda vallohu alam hozirda islomga qarshi Yevropada ham uyg'onish boshlangan. Xo'sh. Shunga endi ochchasiga Yevropada bunga yo'l qo'yib berilgan. Xossatan Gretsiya, Turkiyaning chegarasi bo'lgan va ko'pgina o'sha Yevropaga oqib ketayotgan kambag'al davlatlar deydi bular, o'sha kambag'al davlatlardan oqib ketayotgan musulmonlar bo'lsin, boshqa o'sha Osiyo mamlakatlaridan bo'lsin, Gretsiyaga kiradi birinchi bo'lib. Shuning uchun Alloh alam bu yerda o'sha fashistlik urug'lari sochilayotgani sababi shu bo'lsa kerakki, fashist fikrida bo'lgan odamlarni musulmonlarga qarshi qilishmoqchi. Shuning uchun Gretsiyada bunga ancha yo'lga qo'yib berilgan shekilli hukumat hozir ko'pgina o'sha Gretsiya xalqi ham shunga qo'shilgan ekan. Ko'pchilikka ma'lumki, mana shu fashizm fikridagi insonlar ular millatchi bo'ladi. Endi mana shu ishlar orqali shu muhitda yashayotgan boshqa insonlarga qanchalik zarar yetyapti? Bitta shu maqolani boshida ham yozibdi. 2011-yilda Ali Rahimi degan 27 yoshli afg'on qochoq o'sha yerdagi o'sha Yevropaga qochib borgan odam o'zini o'rtoqlari bilan ko'chada ketayotganda shu fashistlarga duch kelgan. Bu aytadiki, oldin hech qachon Afg'onistonga qaytib borishni o'ylamasdim, xayolimga ham keltirmasdim. Lekin bu hozir umuman Gretsiyada yashab bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Fashistlarning ko'pligidan. Hatto uyga kirib qarasa 5 4 beshta 5 ta joyidan e, pichoq tiqilgan joylar qonlar oqayotgan bo'lgan, yuragini yonidan ham pichoqlangan bo'lgan. ya'ni shuni uyga kirgandan uyga kirgach payqagan shu qon ketgan edi ungacha bilmagan bu yerda ungacha ko'rmagan shu qo'rquvda sezmagan pichoq kirganini uyga kirsa shu qonlarni atrofidan qonlar oqayotgan bo'lgan qattiq zaxmiy bo'lgan bu aytadiki hech qachon afg'onistonga qaytib borishni o'ylamasdim lekin afg'oniston hozir gretsiyaga qaraganda tinchroq bo'lib qolgan shuncha jang bo'lishiga qaramasdan deb afg'onistonga qaytib kelishni ham e, planlarini tuzgan ekan Bu uzun maqolani yana bir afg'onning qissasi bilan tugatadi. Bu afg'on o'zini restorani bor ekan Gretsiyada. Xo'sh. Bu ham o'sha fashistlar tomonidan hujumga uchragan ekan. Pichoq va zanjirlar bilan rasa do'ppaslashgan ekan. Aytadiki, men Afg'onistonga qaytib borganim yaxshi. U yerda o'zini portlatadigan odamlar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham qaysi joydan pichoq sanchib ketib o'ldirib ketishligini bilmaysan deb shu maqolani tugatgan. Demak, Afg'oniston bu Yevropadan ko'ra tinchroq ekanda. Tabii, har joyda bunaqa har doim kaltayib yurgandan ko'ra shunaqa bo'lib qo'ying, musulmonlar ichida yashash yaxshiroq. Kofirlar ichida xor bo'lib, mana ko'rib turibsiz, bu har xil mamlakatlar nomini keltirgan. Vengriya, xosatan Turkiyaning atrofidagi mamlakatlarda qattiq hozir kuch berilgan ekan shu fashistlarga. Mana shu mazlum afg'onlar o'sha Gretsiyaning fuqarolaridan bo'lib hisoblanadilarmi? Bu borganlar ko'pi albatta harakat qiladi fuqaroligini olgani. Bir nuqtaga e'tibor berishimiz kerakki, tashqarida yurganingiz masalan kufr olami hozir shunaqaki, hujjati bo'lmagan odamni odam o'rnida ko'rishmaydi. Hujjat har bir odamni hujjati bo'lishi kerak. Masalan o'sha e, Turkiyada yoki Yevropada yurgan afg'onlarni bilaman. Masalan e, o'sha hujjatlari yo'qlari juda xor holatda. Qanaqa hujjat bo'lishi kerak? O'sha pasporti bo'lishi kerak, kimligi, qayerdanligi, nima qilib yurganligi, vizasi bormi, vizasi yo'qmi? Shular. Ya'ni shu hujjatlar o'zi o'sha kufr davlatlarining mahsullari bo'lishi kerak, shundaymi? Tabiiy, buni masalan bizni o'zimizdan o'zimiz bir hujjat chiqarsak, uni qabul qilishmaydi. O'z kofirlarni o'zi chiqarib, qo'liga beradi o'sha hujjatni, kimligini nima qilish uchun. O'sha nazorat ostida turishligi uchun. yo'q odam nazoratsiz hisoblanib, umuman odam o'rnida ko'rishmaydi. Dunyo hozir shu ahvoldagi butun kufr mamlakatlari har xil hukumatlarga bo'lib olgan. O'sha har bir inson o'sha bir hukumatga tegishli bo'lishi kerak. O'zini kim bilanligini bildirish kerak. Masalan, musulmon mamlakatlardan Yevropaga hijrat qilib boradi ku Masalan, o'sha Angliyada o'zim ko'rganman, xabarim bor. O'sha har bitta o'sha Angliyaning fuqaroligini olmoqchi bo'lgan odam, hattoki pasportlik olish uchun Yelizavetdagi itoatida bo'laman, hukumatga qarshi chiqmayman, aytganlarini qilaman, xizmatida bormiz deb keyin fuqaroligini oladi. Shu darajada ya'ni hozir kufr har bitta odamlarni o'ziga millatiga itoat qilishiga, o'zini o'sha davlatiga, hukumatiga itoat qilishga majburlaydi. Ya'ni shu hukumatlarning bir a'zosi sifatida bo'lishligi bu majburiyat ekanda, shundaymi? Tabiiy, o'sha har bitta qaysi millatga borib, qaysi davlatga borib xotirjam yashay olmaysiz. Illo o'zingizni mamlakatingizda tug'ilgan bo'lsangiz, bu narsa yo'q. Lekin boshqa mamlakatdan borib fuqarolik olib, mana shunaqa boshqa mamlakatlarga borib, mana afg'on birodarlar Gretsiyaga borgan kabi, bu o'sha yerda ya'ni o'zini o'sha bilan birga hukumat bilan birga qarshi bo'lmasligi shular narsalarga bayat berib, keyin fuqaroligini oladi. Demak, siz bilan bizni shu ozod qaboilda yurishligimiz bu bir katta ne'mat ekanda. Ha, mana 5 yildan bir shu yerda yuribman, hech kim to'xtatib menga hujjating qani, bir hujjating ko'rib qo'yayam deb so'ragani ham yo'q. Alhamdulillah jihod qilib, erkin meni ozod, yana bo'lsa hijratdan o'zim mamlakatim emas, mana o'sha Pashtun e, ansorlar bilan yer birga yashayman. Hali bittasi ham kelib, masalan, ortiqcha so'roq savol qilib nima qilgani yo'q, qiynagani yo'q. Mana eski muhojirlarimiz yaxshi biladi, o'sha islomiy amirligimizda Afg'oniston paytida, Mullumar Umar davrlarida hech qaysi muhojirni o'sha Rossiyadan keladimi, O'zbekiston yoki Sharqiy Turkistonlardan bo'ladimi, hech qaysining hujjati bo'lmagan. Hujjati bo'lmasa ham, lekin o'sha ta'minotini bergan. O'sha uy bergan, joy bergan, yeb ichini ta'minlagan, hatto ish qilsa qilmasa maoshlari ham berilgan har bir muhojirga. Demak, bu holat islom dinining boshqa bashar tuzumlaridan naqadar e, ustunligini, naqadar inson fitratiga muvofiq kelganligining nishonasi ekanda. Tabiiy o'sha masalan zimmiylarga ham haq-huquq beriladi, to'g'rimi? Lekin Yevropada kamchilik bo'lgan odamlarga umuman haq-huquq berilmaydi. O'zingiz talab qilib, jang qilib, o'sha Amerikada ham o'sha negrlar huquqi e, qora tanliklar deb ularni xorlab mana 20-asrga kelibgina o'z huquqlarini ozodlikka erishishdi. O'shaning uchun qancha qurbonliklar berishdi. Ha, ha. To'g'ri aytasiz. jazakumulloh xayran kavri bog'rim tor bo'ldi aziz vatan turkiston musulmonlar xor bo'ldi aziz vatan turkiston kavri bog'rim tor bo'ldi mehmon assalomu alaykum Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh ismingiz nima mehmon ismim abu Abdullah turkistoniy turkistondan bo'lasiz sharq turkiston jamoati deb atlar bizni shu turkiston jamoati shu jamoatdan bo'larman bu jamoatda biron bir vazifadamisiz yoki alhamdulillah hozir bir oddiy mujohidman mhm. oddiy mujohid siz sangardan keldingizmi qancha vaqt bo'libdi o'sha sangarga bormoqli? bu yerda bir oz bir tashkil bir ishlar bor shu cho'nglarning ishlari bilan shu bir vazifa bergan edi shu biroz bir shu ishlar bilan mashg'ulman hozir birodar bu sharqiy turkistondagi holatdan ham ozgina aytib bera olasizmi sharq turkistondagi holatlar shu biz ikki ming to'qqizinchi yili shu yettinchi ayning beshinchi ya'ni shu yettinchi ayning beshinchi yil voqeasidan keyin bu ijod qilib bu diyor chiqishga muvaffaq bo'ldik bu xitoylarning sharq turkistondagi zulm bisyar ko'p ular u zulmning nimasini yuraklarimiz ko'p shundoq bir azob laqti bo'lgan o'ziz guvohi bo'lgan mana shunday zulmlardan bittasini aytib bering shundoq bir zulmlarni bittasi shu oddiy bir islomda bir soqol bor mana shu soqollarimiz bor shularga bir ijozat yo'q shular shuni ko'rsa shu soqollarimizni qirib olar soqolga ijozati yo'q soqolga ijozati yo'q agar bo'lsa-chi? bo'lsa shu tutar soqolni shu qirib tashlar boshqa hech qanday zulm qilmaydi ya'ni qamoq jazosi bilan soqolga hozir ogohlantirish beradi bir necha qatim uniga bir unda bir jazo bermas hozir. bu xitoy o'zini o'sha imperatorlar va filmlarni ishlaydi ana shu filmlarda barcha o'sha xitoy nimalarida ya'ni aktyorlarda soqol bo'ladi unga qanday qaraydi bu hozir e, uni men яхшы түшүнө алмас мен ушу фильмдерки өзү иштеген фильмдерки сакаллар мы мүмкүн ул сакал менен биздин сакалларыбыздын фарык бар Бұл Қытай өзі бір тажавузчу біздің мамлекетибизди басқан болгон экен биз бул кытай кавым менен биздин кавым арасында көп tarix bor bizni soqollarimizni biz shu musulmonlik o'zimizni sunnat tariqasida qo'yarmiz shuning bilan ular uning ijozati yo'q ular o'z kofirlar o'zining shu film o'zining bir ishlari ko'p osmon zamin farq bor ularga shundan bo'lsa kerak o'sha bir necha yil oldin xitoyda millatlararo urush bo'ldi o'sha sharqiy turkiston bilan mana shunday zulmlarni o'z guvohi bo'ldingizmi yoki u paytda hijratda bo'lganmisiz shu paytda man o'zim shu guvohchisi shu yerda turganman shu paytlar shu hijrat diyariga otlanish uchun safarda bo'lgandekan ishtirok qilmaganman shu namoyish shu urushlarga lekin ikkinchi uchinchi kunlari borman shu bu urush nimadan chiqqan edi bu urush asoslig'i shu xitoyning ishkir o'lkasida bir turkum zavodda ishlayotgan sharq turkistonlik uyg'ur musulmonlarini xitoy ishlamchilari bilan bir jidal bo'lgan u yerda bir mojaro bo'lgan keyin shu xitoylar kelib mumkin bir yigirma o'ttiz birodarni o'ltirgan urib kaltaklari bilan pichoqlari bilan qo'g'lab shuni film tasviriga olgan keyin u tasvirlar shu internetga tarqalgan tarqalgandan keyin shu uyg'urlarning ko'p achchiq kelgan shu sharq turkistonlik musulmonlarning achchiq kelgan yosh bolalar shu maktabda o'qigan yosh bolalar bir namoyish shuni bir norozilik bildirib shu chiqishmoqchi bo'lgan keyin shu hukumat tarafidan qattiq bir muhosara deb uni to'smoqchi bo'lgan keyin shu sababdan chiqdi u jidal nima deb o'ylaysiz u yerda jihod qilishlikning imkoniyati bormi hozirgi kunda alhamdulillah hozirgi kunda sharq turkistondagi musulmonlarning ko'p shu onglarini ularda fikrlarini kofirlar ko'p zulm ko'p mustabid hokimiyat tutib turgandikin u yerda ko'p musulmonlar shu jihodga tashkillanib jihod qilarmiz deb shundoq qilgandan keyin ko'p ularning yuragini ezgan alhamdulillah alloh bu kun kelgan vaqtda hamma musulmonlar bir kallasi fikr bir uyg'unish bor ularda alhamdulillah bir jihad bular u yerda bir islomiy mustaqillikqa erishamiz inshaalloh jihad bular biz ham shu ko'yda yurib turibmiz birodar hozirgi kunda vaziristondagi ishlaringiz qanday ketyapti jihodiy ishlar alhamdulillah bu vaziristondagi jihat biz bu vaziriston kelgandagidek shu tog'larda yuradigan kech kunduz shu jihat bilan bulduğu ishlar yo'q bu yerda Bir sabr jihatidir bu. sabr cihatı. Bu sabr jihatida da shu yüzü şu bir jihat bu. partizanlik kapirlarni amniyatlarga borarmiz murtadlar bilan urush qilarmiz ularimiz yana chekinarmiz qish havo sovuq kunlari shu o'zimizni uylarda o'zimizni diniy faoliyati birodarlar davlat o'zaro ishlarimizni qilib turamiz murojaat sizlarga ahli vatan turkiston duo qiling bizlarga o'sha sharqiy turkistondagi musulmonlar bo'lsin yoki boshqa musulmonlar bo'lsin ularga qanday nasihatlaringiz bor jumladan sharq turkiston musulmonlariga va dunyo musulmonlariga shu nasihatim borkim shu ko'p birodarlar hijrat niyati bilan shu yo'l iqtisod buni topa topolmay bu yerda hijratni niyat qilib yuradilar alhamdulillah biz dunyoning qayeriga kelsak ham alloh yolda allohning kalimasini ustun qilish uchun jihod qilarmiz sharq turkistonda ham shundoq jihod bo'lar umuman u bir askariy qurol yaroq ta'lim tarbiya bir jangi bir ta'lim tarbiya bo'lmaganligi uchun musulmonlarning endi bu avval jihad hijrat keyin bu yerda jihad ta'limini ilib andan keyin jihad qilamiz deydigan umum fikr bor amaliyot shu turkistonni o'zida ham imkoniyatlar birodarlar jihad qilib turibdi shuni masalan shu mashinalar bilan dushman gazarmisi askarlari mana yo'llarga mashina bilan bostirib ko'p xitoy harbiylarni o'ltirgan ishlar bo'ldi ham shu birodarlar tashkilini pichoqlar bilan shu xitoylarni soqchi xonlariga bostirib kirib amaliyotlarni qilgan bo'ldi alhamdulillah birodarlar biz tashviqot ba'zan bir jihatlardan ko'p o'ylashgan bo'lsakmi ba'zan bir sabablar sharoitning kamligi tufayli bir ko'p tashviqlarni tashviqotlarimiz kam bo'lib qolgan edi buni alhamdulillah o'zbekiston islomiy harakatidagi birodarlarimiz bu bo'shliqni to'ldirib alhamdulillah shu tashviqotlarni qilib turibdi bu yergi mujohidlarning hammasi bitta maqsadi bitta yo'li bitta xoli shu bir qavmning bayrog'i har bir o'zi qavm bo'lgani ekan qavm deb turar lekin hammasini yo'li ishlari bir hamkor bir bitta inshaalloh yaqinda bir savol bo'ldiki e, nima uchun sharqiy turkistonni vaziristondagi bayrog'ini rangi ko'k degan savol bo'ldi shunga bir tushuntirish berib o'tasizmi shu e, qadimda tarixda turkiston bir bir necha qatim mustaqil bo'lgan shu qadimni tartib uchun sharq turkistonni bayrog'i shu ko'k edi vallohu alam shundan shu qadimgi bayroq ham ko'k bo'lgandekin hozir ham shu ko'k bu bayroq xoli bir e, nimaga vakillik qilolmaydi bu bayroq bütün am musulmonlarga shu hozir ko'k bo'ldi lekin shu la ilaha illalloh muhammad rasululloh degan kalima ham qilish tushirilgan suratlarni qilib berdik islom asosida mumkin shunday bo'lishi Nusret ve sebebimiz Aman yetermez sizge Aziz vatan Türkistan Ana endigi suhbatdoshimiz yo'ldagi to'sqinchilarni ko'rgan onasidan qissa qiladilar. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء assalomu alaykum qadrli mo'min va mo'mina aka uka opa singillar biz hozir siz azizlarga yetkazmoqchi bo'lgan navbatdagi musohabamiz ham quvonchli ham qayg'uli xabardir bilmadim siz uchun qaysi birini birinchi aytsam ekin deb oxir oqibat avval quvonchlisini keyin esa qayg'uli xabarni yetkazmoqchimiz demak quvonchli xabar birodarimiz mujohid komilning volidalari hijrat qilib keldilar bir xushxabar eshitdik vatandan ayiz hijrat qilib kelibdilar alhamdulillah yaxshi yaxshi kelishibdi hijratga mana shu e, hijrat mobaynida ko'rganlari e, guvoh bo'lganlari yoki eshitganlari haqida sizga ham aytib bergan bo'lsalar kerak endi siz mana shu eshitganlaringizni tinglovchilarimizga yetkazsangiz man komil shu jamoatni bir a'zosi alhamdulillah kelganimizga mancha bo'lgan ayamlar yaqinda yetib kelishdi alhamdulillah shu kelib birga ko'rishib guvoh bo'lgan voqealarni gapirib berdilar nimalarga guvoh bo'libdilar ana endi yomon xabarni qanday ekanini o'zingiz tinglang jamoatda shunday odamlarni ko'p otilyapti deb ko'p fitnalar qilingan ayazga ya'ni sizni o'g'illarini otishdi deyishgan e, bale bale shu nima sababdan e, shu jamoatda shunday nohaqlik bir shaxsiy ishlar bo'yicha shunday bo'yicha birovlarni otib shunaqa ishlarni qilib yurishibdi deb aytishgan mujohid komil go'yoki narkotik savdo sotiq ishlari bilan shug'ullangan ekan Na'uz billahi min zalik va u qamalgan oxir oqibat uni otib tashlabmiz ekan otib tashlangan deb alo qilishgandan keyin man telefon qilgandan keyin u yolg'on bo'lgandan keyin ya'ni sizni otib tashlaganmiz shundaymi bale mani otib tashlab otib tashlagandan keyin man telefon qilgandan keyin u yolg'on bo'lgandan keyin keyin yana bir fitna chiqarishganki u nasha bilan biznes qilib e, qamalib ketgan deb fitna chiqarishgan keyin sizni o'sha nasha bilan biznes qilganligi uchun qamadi jamoat deyishgan shundaymi bale bale qamab yuborgan qissasi yo'q e, yo'qolib ketgan deb fitna qilib yuborishgan keyin bu yolg'ondan keyin onangiz qanday ahvolga kelganlar e, keyin ona baribir yig'lab siqtab yo'lda yarmiyacha pashti e, umidini uzib kelgan uzib kelganda keyin tirikligimni eshitib alhamdulillah ko'rishib jamoatda kelib alhamdulillah birga uchrashdik alloh taolo yana qanday tuhmatlar bo'lgan keyin jamoat to'g'risida ham har xil gaplar gap so'zlar ayollarni mm, majburlab nikohlab olishlik va mm, qo'pol muomalada mana shunday bir ya'ni bevalarga ham zulm bo'lyapti deyishdi shundaymi Bola zulmlar qilib ha bunisi o'sha eskirgan gaplar mayli eshittiraylikchi zulmlar bo'lyapti deb ba'zi birlar guvohlikka ham o'tgan bir ikkita ayollar ular kim ekan guvoh yolg'onlarga guvohlar ham tayyor subhanalloh aniq ma'lumotim yo'q lekin shu gap bo'lgan bu gaplarni eshitib bu ayollar bu jamoatga kelishlikdan qo'rqib qolishganda qissasi bir vashshachani bo'lib kelgandan keyin alhamdulillah tushuntirdik bu narsani sizni qayerdan topdilar yoki siz topdingizmi ayazni yo'q o'zlari surishtirganlar o'zim topdim keyin hozir nechi kun bo'ldi ayaz kelganlariga ikkinchi kuni ikkinchi kundan o'tyapti qanday hozirda sog'liqlari alhamdulillah kamchiliklari yo'q hammasi joyida alhamdulillah endi mana shu yo'lda turib e, fitna qilayotganlarga qanday so'zlaringiz bor har xil gaplardan allohdan qo'rqishlarini tavsiya qilaman va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni har xil gaplar qilyapti filmlar chiqarilyapti va qur'onni yoqilyapti tashnoblarda ishlatilyapti shuni e, eshitib turib ham shunday fitnalar qilishlikni naborat jihodni oldinga olib borishni o'rniga bunday fitnalar qilishdan allohdan hayo qilishliklarini shu tavsiya qilaman nima deb o'ylaysiz ularni bunday qilayotgan ishlaridan sabab nima maqsad nima sizningcha maqsad e, shu yo'ldan qaytarishlik shu maqsad e, jihodda oldinga ketishini xohlamaydi shu ko'p kufrlarni shu jamoatga ko'p narsani qaratganligidan shu kelayotgan muhojirlarni yo'ldan urib mana shunday narsalar qilinyapti nima uchun boshqa gunohlarni aytishmadi misol uchun o'g'irlik qilgan yoki kimnidir urgan demasdan aynan sizni o'sha narkotik moddalar bilan shug'ullanyapti degan tuhmatni qo'yishgan sizga shu haqida so'radingizmi yo'q u haqda so'raganim yo'q lekin u haqda bilmadim lekin man ayizga qanday munosabatda bo'lishgan shu yaxshi munosabatda bo'lishgan alhamdulillah olib keldik hozir endi xursandsiz a alhamdulillah o'tgan ishlardanchi u fitnachilarni gapidan allohga topshirib qo'ydik javob berishadi inshaalloh qolgan ham allohdan tavfiq so'rab sobit qalamni so'rab qolamiz endi komil mana oxirgi savol bundan keyin ham hijrat to'xtamaydi muhojirlar kelish davom etaveradi mana shunday yo'lda turib olganlarga fitna qilayotganlarga yoki yo'l to'sayotganlarga qanday gaplaringiz bor ularga ularga faqatgina aytadigan narsam shu ollohdan qo'rqib rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar ikki but va e, jag' orasidagi narsasiga tiyilayotgan bo'lsa man jannatga kafillik beraman kirishligiga deb aytganlar shu narsani shuning uchun odamlar ollohdan qo'rqishsin erta qiyomat kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuzlariga qanday qarashli- qarashlikni o'ylashni. Jihod maydonidan tashqarida bo'lgan bu opa singillarimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin. ويحث بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء ويحث بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء Bugun sizlarning e'tiboringizga nafaqat musulmonlar olamida, balki musulmonlardan ko'ra kofirlar yaxshiroq taniydigan Malcolm X ma'ruzalaridan bir parcha taqdim qilmoqchi edim. Malcolm X haqiqiy islomni qabul qilganidan so'ng Al-Haj Malik Al-Shabaz nomini olgan. Malcolm X 1925-yilda Amerikada tug'iladi. Asl ajdodlari Afrikaga boradi. U kichikligida uning oilasi turgan uyga Kuklas Klan irqchi oqtanliklar guruhi tomonidan o't qo'yib yuboriladi. Keyinchalik bu guruh otasini o'ldirib ketadi. 9 farzandlar bilan qolgan ona ocharchilik va yetishmovchilikdan qiynalib ruhiy kasalxonaga tushib qoladi. Bolalar esa yetimxonaga joylashtiriladi. 1946-yili Malcolm X turli jinoyatlarga qo'l urganligi sabab qamoqqa olinadi. Qamoqxonada soxta payg'ambar Elijah Muhammadning Nation of Islam, Islom millati nomli harakatiga a'zo bo'ladi. Qamoq jazosini o'taganidan so'ng uning gapga ustaligi sabab shu harakatning notig'i va tashkiliy ishlarini muhim boshqaruvchisiga aylanadi. Islom millati harakati qora tanliklarni qullikdan chiqarishga va qora tanliklarni ulug'lashga qaratilgan bo'lgan. Qora tanliklar Amerikada qattiq zulmga uchraganliklari sabab Malcolm X qora tanliklar o'zlarining shaxsiy himoyalari uchun kuch ishlatishlari kerakligini o'qitardi. 1964-yilda Haj safarida haqiqiy islomni qabul qiladi. Shundan so'ng Amerikada qora tanliklar ichida katta burilish yasab, soxta payg'ambar kazzob bo'lganini e'lon qilib, haqiqiy islomga da'vat qilishni boshlaydi. Shu bilan birga irqchilikka qarshi kurash olib boradi. Uning shunday so'zlari bor. Amerikadagi xatarlik bo'lgan irqchilik vabosiga qarshi oz bo'lsa ham nur sola olsam va uning haqiqatlarini ochib bera olsam, shunda hamma maqtovlar Allohniki va faqat xatolar mendan. Malcolm X Amerikaga kelgach, atigi bir oy musulmon bo'lib yashagan Malcolm X CRU xodimlar tomonidan shahid qilinadi. Uning ta'sirchan da'vatlaridan hozirga qadar minglab odamlar islomni qabul qilmoqda. Ana endi da'vatidan bir parcha. If you take up arms, you'll end it. But if you sit around and wait for the one who's who's in power to make up his mind that he should end it, you'll be waiting a long time. Agar qo'lingga qurol olsang, zulmlarni tugatasan. Lekin agar hukumatdagilarni bir qarorga kelib ish ko'rishini kutadigan bo'lsang, hali uzoq kutasan. And in my opinion, the young generation of whites, blacks, brown, whatever else there is, you're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. Meni fikrim, bizga yangi avlod kerak. Oq, qora, jigarrang, qanday bo'lsa ham. Sizlar hozirda ekstremizm davrida yashamoqdasiz. Revolyutsiya vaqtlarida yashamoqdasiz. O'zgarishlar sodir bo'lishi kerak bo'lgan davrda yashamoqdasiz. People in power have misused it. And now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built with it, with it, it is with extreme methods. And I, for one, will join in with anyone. Hukumatdagilar o'z mansablarini suiiste'mol qilishdi. Shuning uchun buni o'zgartirish kerak. Yangi hayot qurish kerak. Men buning uchun har qanday odam bilan birlashaman. Don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you. qaysi irqlik bo'lishidan qat'iy nazar, to'yinki maqsad bu dunyodagi xor holatni o'zgartirish bo'lsa, bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Usoma aka. Labbay birodarim. Bilasizmi, jamoatimizda ilk haydovchi kim? Yo'q, nima edi? Eng avvalgi haydovchilarimizdan birlari Rasulxon aka bo'ladilar. Rasulxon akani yaxshi bilaman. Ana shu akamiz 20 yil ichida 3 ta buyuk kishilarga shofyorlik qilgan ekan. Shahid qo'mondon Jumaboy va Shahid Tohir akalarga haydovchi bo'lganini bilaman. Ha, lekin bulardan oldin Abdulla qori akaga ham 5 yilcha shofyorlik qilgan ekanlar. Oho, demak u kishida gap ko'p deng. buni jamoatimizda ham ko'pchilik bilmaydi. Shuni aytmoqchi edim. Keling, endigi navbatni baxtli haydovchi akamizga bersak. Zamonamiz mujohidlari, guvoh bo'lgan o'z qissalari, islomni izzat va onlari, tarixni bitgandir qollari. Zamonamiz mujohidlari, guvoh bo'lgan o'z qissalari islomni izzat va onlari tarixni bitgandir qonlari qancha necha yil shafir bo'ldingiz abdul qori akaga 5 yil 5 yil jamoaga 4 yil tohir aka qildingiz ya'ni 3 qismga bo'lsak bo'lar ekan mm-hmm. birinchi shopirlik 90 yillarda boshlanganda bitta qorovul borda jomiyada qorovul keyin keldida sizning mashinangiz bor endi o'zingiz meni mashinam bor shaxsiy mashina bor keyin e, nima dedi aeroportda bitta mehmon kelibdi jomiga shuni borib olib kelasizmi dedida menga e, tamom dedim qanaqa mehmon ekan desam bitta nozik mehmon ekan deydida e, yaxshi dedim keyin kimligini aytmadi keyin bobdada bitta ukamiz bor edi yur birga keyin birga bordik borib aeroportga kim deb borsak abduvali qora akani ko'rib oldikda bu payt abduvalo qor ekan, soqollari ham hali endi nima endi qo'ygan paytida yosh yosh ko'rinishi yoshda keyin qor ekan ko'rib qoldi tinchlikmidi tinchlikmi bitta mehmon bor ekan shuni keladi o'zi shu mehmon men dedi-da. keyin yaxshi bu keyin keyin ha boramiz dedi uy tarafda bilasizlarmi dedi ha bilan ketdik dedi ketdik sizni mashinangiz qanaqa mashina ha Jiguli ноль uch ноль uch to'luvchi mashina ketdi yana tashladik nimada haligi birinchi muloqot qilishimiz uncha nima qiladi o'shandan keyin shofyorlik boshlab yubordingiz u shofyorlikda mana benzin qanday bo'lardi o'zingizni benzin shaxsiy o'zimizdan o'zini daromadi dehqon dehqonchilik dehqonchiligi bor edimi qanaqa dehqon nimalar ekan bitta nimani kolxozda uch uch gektar uzumiga qarardi 3 gektar uzum 3 gektar uzumga qarardi keyin abduvali Qorakaga akaga nima yer ajratib beradi o'sha buqqa qaraganiga tushunding tomorqa yer deydi bizda Xo'p. tomorqa yer nima qiladi keyin u yerda dehqonchilik qiladi hmm. badring karam pomidor ekadi bitta bahorga karam chiqadi badring karam o'sha mana darslar ko'p bosh shogirdlar ko'p dehqonchilik qilishga vaqt topolmaydi masalan dehqonchilikni qilib qo'yadi dehqonchilik bo'ldi endi doim ketmon ketmonchoqni ichida yurmaysiz suvni suvni qo'yib qo'yasiz tamom dehqonchilik bo'ladi keyin bitta nimasi bor edi nimasi anaqa u panikmi ochiq yermi shunday yo'q yer quruq yer keyin bitta nimasi bor edi shogirdi hosilni terib u yoqqa bu yoqqa sotib kelaverardi hmm. bitta birinchi bozor abduvali qora chiqardi mirishkor edida da ham birinchi bozor oldi badrin ham hmm. pomidor ham Tamam. Yoz bo'yidan. Keyin kuzga. Hmm. Kuzga tarni olib, tamam. Keyin uzum bog'i, uzum bog'ida. 3 gektar uzum bor edi, keyin işte otaxonatani tarinizi. Otaxonata? Ha, qalay jangida ketdi-yu. Keyin shu borib ham taqqa berardi uzumda. Hmm. Keyin uzum rasa bo'lardi. 3 gektar rasa katta-ku unda. Katta. U yoqqa ham qatnardingizlar? Qayga? Ya uyiga yaqinmidi? Uyiga yaqin. mana bu narsalar tarix bizga ibratki ollohga bo'xton qilgan odam albatta ular ollohni yo'liga bo'xton qilgan odamlar ular hech qachon najot topmaydi tarixda biror bir kishi najot topgani yo'q magar ollohni yo'lini xizmatkori bo'lgan odamlar najot topdi ollohni yo'lidagi xizmat qilgan kishilarni sha'nida yolg'on bo'xtonlar qilib yurgandan keyin ham shuncha targ'ibotlar buni yomon deyilgandan keyin ham yana pok inson ekanligi ma'lum bo'lib qolaverdi haligi nimada yigirma yoshimda vodiyda menga dars beradigan odam qolmadi deydi yigirma yoshda o'zi aytyapti ha yigirma yoshda nechinchi yil u elliginchi yil bo'lsa qoraga yetmishinchi yildada masalan falon joyda qori chiqibdi desa borib xizmatini qilib nimasini ilmini olib ketaveraman deydi yigirma yoshimda menga qolmadi deydi keyin hindistoniy domlani eshitadi o dushanbada shunga boraman boraman deydi keyin bir kuni anjanda bitta shogird bor ekan shunikiga kelib qolibdi deydi keyin borsam hali suv chechat toshib ketgan ekan keyin shuni nima qilib deydi shogirdimga borsam deydi 3 kundan beri turgan ekan dedi Ustozda bir nima gap ketaman davolagani lekin ozgina sal iqtisod sal zaifladigan olib ket debdi nech pul bo'lsa beraman dedi keyin u jallobotiga shuda yerda sanatoriya borda qisqasi hali suvda keyin tashvishab keldim dedi pulni berdi olib ketdim dedi. keyin olib ketib deydi katta shogirdim bor deydi mana rosa katta ustoz duosini olishimiz kerak yaxshi nima qilishadi men aytganimni qilasan dedi keyin har kuni haligi suvga nima deydi olib tushib nima qilib suvga tushibdi deydi hali buloq suv bor deydida haligi cho'miltirib deydi askarlar dushkaga yotkizib rosa massaj qilib turib mastur kemi haligi krem krem nima qilib deydi bir haftadan keyin haligi nimalar yaralar nima qilib sog'ayib deydi o'ziga kelib deydi rosa oyoqqa turib oldi deydi keyin nima qilib qori ismingiz eskama falonchi malonchi men sizni olib ketaman sizga dars beraman yo biz ustoz sizga shahid bo'ladigan emasman yo men nima sizni olib ketaman deydi rosa haligi muhabbat bo'lib qoldi tuzalib keyin ketdi deydi uyiga uyga ketgandan bir yildan keyin bordim deydi hmm. borganimdan keyin men rosa meni eng zo'r shogirdim bo'ladi mana shu uyimdan joy qilib hujrani mana shundan nima qilib mana shuni o'qib yo'q ustoz men nima qilamiz qayerga tashlasa bor yo'q mana shu meni oldimdan yangidan ozgina ta'lim olib 2 yildan keyin ta'lim olib qaytib keldi dedi. Shunaqalik nima bo'lganda haligi nima dedi? Qayga borsa shu xizmatini qilib nima qilib ketaverganda qor aka o'zi nima qiyinchilikda katta bo'lgan maktabda ham zo'r o'qiganman deydi. maktabga boraman hmm. deydi yoshligida yoshligidada nimada dedi? eng katta akasi bor ekan kommunist e kunma qilib turadi keyin hali qo'shni darsasi bor bilasiz 2 metr qo'y darsa deydi bizda darsa qo'shni hmm. keyin ashidan nima qilib turadi qo'shnini shu darchasidan 2 metr joyda so'rab olganman qo'shnimizga qo'shni shunaqa menga 2 metr joyda ajratib tursangiz besh mahal vaqt namozim bor shuni o'qib tursangiz mayli qachon xohlasangiz chiqib namoz o'qiyoring deydi eng katta akam kommunist deydi namoz o'qitmaydi deydi keyin shunda tursam deydi u necha yoshida bu shu borinchi 7 sinfda o'qiydigan paytida 7 shu dadasi 7 sinfda o'qiyotganimizda nima qilgan deydi? Vafot qilgan deydi. Kattakasi juda qolib ketgan. Bu narsa birodarlar hayotda davom etaveradi. Bu narsani yo'qotaman deb harakat qilishlik noto'g'ri. Faqat shuni bilingki, haq yo'lda barqaror bo'lmoqlik kerak va bu yo'ldagi ozorlarga sabr qilmoqlik kerak. Chunki bu yo'ldagi ozorlar, bu yo'ldagi xorliklar azizlikdir. Endi uni o'zi tarixini aytib beramidi? Mhm. Yana qanaqa? Yoshligida nima bo'lgan ekan? Dadasi turmada turmadaligida Abduvali Qora aka tug'ilgan ekan. Tushida ko'ryapti dadasi turmada tushida. Mhm. Tushida yulduz tishiga kelib qo'nib qopti. Tushida tish, tushundingiz? Mhm. Keyin qo'nib eng yorug' yulduz. Keyin bir ovoz kelgan ekanda, sen yaqinda bir o'g'il ko'rasan, shu o'g'lini Abduvali qo'y degan ekan. Abduvali Qoraga tug'ilgan edi dadasi. Keyin boringki, nechinchi yillar bo'lsa 50 yilda tasavvur qiling keyin turmadan aynada orqasidan har 6 oyda ko'rishtiradi bilasizmi abdubala qori onasi olib boribdi ko'rishayotgan edi hmm. keyin nima qilib abduvali nima qilib gaplashganda abduvali qo'y degan ekanda onasiga keyin nima qilib qo'y nima uchun qamalgan endi otasi e bilmay unisini so'ramaganmiz keyin haligi taburetga bo'ladi turmada bilsangiz taburetga borib hop keyin haligi o'ynagan orqasida mana abduvali qoragani onasi o'limni ko'rsat o'limni ko'rsat bunday bunday qilib tikilib tursa prokuror chiqib qolgan ekanda kim bunga ijozat berdi ko'rishga nimasi bilan deb turib olasiman sizlar ana shu abduvali qorakani dadasi ham haligi g'ayratli odam bo'lgan ekanda shu taburetkani olib boru mana shu prokurorni boshini chaqib qo'ygan ekan taburetga nima urib keyin yana haligi nimasini usilina nima qilib yuborgan ekanda keyin necha yildan keyin oradan necha yildan keyin o'tgandan keyin katta bo'ldik dadamiz turmadan chiqdi deydi oyog'i sandalga nima qiladi deydi hech isimaydi deydi endi turmada pacha qilaveradi bilasizku hmm. keyin o'g'lim oyog'im ukola deydi oyog'ini ukolaymiz deydi hech sovuq deydi isimaydi deydi shu yettinchi sinfda o'qiyotganimizda deydi nima qildi olamdan o'tdi deydi yaxshilikni aytib beradi hmm. keyin shu kommunist akamiz bor deydi ertaman bomdodga tursam deydi ha nima turibsan deydi haligi qarab turar ekan bunday tikka turib yonboshlabda nima kerak hojatga borganlar tezda kelib qarab turaman degan edi. ya'ni ollohni nimasi bilan deydi qudrati bilan uyini oldidan uyda anhor oqib o'tganda abdulla qora aka onasini uyini shu yerda deydi bir joyda bir chuqur joy bor shu yerda qalmoq tashlab qo'yaman deydi shu yerda har kuni bunday torsam deydi baliq chiqadi deydi bir qarishdan uzra tushundingiz haligini ichini chiroyli tozalab nima qilib paxirga solib sekin nima qilib kelaman deydida tahorat qilib ikki rakat haligi namoz o'qib nimada Bomdod. qo'shnimni nimasida darchasida Kimni olgandan keyin haligi nima akasi poylab turar ekanda nima o'zi olib ketding qilar ekanda tergov qilar ekan nimaga bugungi go'sht olib keldim mana bugungi go'shtdan nima qildi ayasiga aytib ona mana bugun go'sht olib keldim mana sizga dedi ichini tirib solib hali qo'yib sekin uxlayman deydi keyin sekin maktabga boramiz raspisaniyani ko'raman deydi abduvali bugun nima siz masalan olimpiada bo'ptimi palonchinga e ketdi e, abduvali e, algebradan palonchinga olimpiada e, abduvali tarixdan palonchinga olimpiada ha yaxshi ketdi ketdi hammasi nimada hammadan rossiyani ketdi sumkani tashlaymanda maktabga hujraga boraman darsni o'qib o'qib oxiri dars tugaydigan payti bor shunga borib sumkani olib sekin ketaman akam tekshiradi deydi nima o'qiyapsanmi o'qimayapsan keyin ro'za paytida o'qituvchi nima olib yuradi deydi bir gilos nimada idishda suv. Ha. Kim roza tutsa, rozasini ochiramiz deydi. Tushundingizmi? Hali roza nima paytida? Kim roza tutgan? Sana Abdulla sen roza tutgansan, ha, tutganman. Rozani ochasanmi, ochmaysanmi? Ochmayman. Savol javob qilamizmi? Savol javob qilamiz. Savol javob, savol javob, savol javob. Bo'ldi, yutding. Hamma savolga javob berding. Tamom. Yutib chiqding, ochmaysan. javob berolmasa ichiradi. Javob olmasang ochasan deydi ekan. Shart qo'yganda. Tamom dedi. Savol javob, savol javob ketdi. Hamma nimada olimpiadada. Abduvali olimpiada, olimpiada, olimpiada shu Bu misoli shunga o'xshaydiki, selning kelishligi vallohu alam hammamiz bilamiz sel kelishligi bilan bizga ekinlarimizga ko'pik kerak bo'lmaydi. Hashak kerak bo'lmaydi. Uning tagidagi suv kerak bo'ladi. Bu bilan bizning ekinlarimiz rivojlanadi. Bu bilan biz foydalanamiz. Qazilma boyliklardan ham olgan narsalarimizdan o'tga solganimizda qattiq o'tda kuydirib ko'rganimizda undan ko'pik hosil bo'ladi bizga bu ko'pik kerak bo'lmaydi ko'pikni tashlab yuboramiz oltin kumush temir misni bularni olamiz haq bilan botil ham yerni tagida aralashib turaveradi mana bu odamlar jamiyatining turishini misoli go'yoinki sel kelmagan bir yerga o'xshab turaveradi ularga alloh subhanahu va taolo tarafidan bir imtihon keladi sel muloyimroq imtihon keladi imtihon kelganda darrov ko'piklar tepaga chiqadi hashaylar tepaga chiqadi tagida tiniq suvlar qoladi ko'piklarni olib tashlanaveradi ammo turganda hamma musulmon hamma ollohni yo'liga o'zini bag'ishlagan molini hamma ollohni yo'liga tikkan, hamma ollohni rizosi uchun ishlayotgan, hamma ollohni buyrug'i nima bo'lsa qilaman, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashaman deb turaveradi. Xuddi bir sahroga kelmagan sel bo'lib turaveradi. Sel kelishligi bilan ko'piklar tepaga chiqaveradi. Tozalari qoladi. Keyin bir kuni haligi nimada savol javob bo'ldi, haligi nimadachi? Hmm. Jomida. Jomida anaqa katta savol javob bo'ldi-da. Keyin qoraqa hamma savolga javob berdi, keyin bittasi aytdi-da, aka biz qaysi mazhabdamiz?" dedi. Hanafi mazhabidamiz dedi. Hanafi mazhabi bo'yicha savol javob bo'ladigan bo'lsa dedi, O'rta Osiyo bo'yicha dedi, ikkita bo'lsa bittasi men dedi. Bitta bo'lsa bittasi men dedi. Hanafi mazhab bo'yicha savol javob bo'lsa kelaversa men javob berishga tayyorman dedi. Keyin bu yerda shagirdlari bor, bu yerda nima qiladigan. keyin fitna qiladigan mana qora aka haligi anaqa sunnat bormi ha sunnat bor shomdan oldin ikki rakatdan bor nimalar amin zahra bormi ha bor ular haligida fitna qilib turib haligi jamoatni ikkiga bo'lish kerak edi tushundingiz oshni buzish kerak edi-da. Hmm. Qora aka oshni buzmasdan haligi bor bor bor deb turib haligi nimani yetkazib qo'yadi dedi nimani ikkiga bo'lmasdan jamoatni maqsadni yetkazish. maqsad yetkazib qo'yish kerak edi haligi fitnachi shogirdlari bor-da, shunaqa savol berardi Qora aka mana sunnat bormi ha bor Bunisi bor bor ha bor lekin nima qori aka o'zi bir marta aminda jahriy aytib rafiliyadeyn qilib namoz o'qigan emas alohida o'qiganimizda ham umumiy o'qiganimizda ham mana sunnat savol berishadi lekin o'zi masalan abdal aka rafiliyadeyn qilib umumiy maydonda o'qiganida ham uyda ham haligi oxirida bahrom degan bitta shagirdi bor edi otaga hukm yu shu uyda nima qilgan oxirgi nimada nima qilgan xatm qilganda shunda o'sha masalan bahrom imom edi men bilan abduvali qo'ri aka nimaga o'tirardi iqtido qilardikda biror marta shunda ham aminna jahri ham aytmagan rofiliya deyin qilmadi o'zi qilmasdi ya'ni aytaman titadigan shogirdlari bor edi shogirdlari birinchi qochib ketdi shunaqa titadigan shogirdlar tushundingizmi lekin haligi ishinglar bo'lmasin derdida hmm. tortishuvni olimlar qo'yib yuboringlar ishinglarni qilinglar boshqacharoq qilib aytganimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar annasu maadin odamlar konga o'xshaydi qazilma boyligiga oltin va kumushning konlariga o'xshaydi endi bu o't bilan kuydirilganda ancha muncha sel kelganda ajralmagan ko'piklar bekinib turgan ko'piklar ham chiqadi endi bu tilloni alohida ajratish kumushni alohida ajratishlik bu osonlik bo'lmaydi qattiqroq bir o'tga solinganda qattiqroq bir shiddat kelsa islom sabablik moli davlatiga zarar yetsa yoinki islom sabablik tandurustligiga zarar yetsa islom sabablik ular zohirda deb aytamiz birodarlar zohirda hayoti dunyosida biror bir zarar deb tushungan narsalari hosil bo'lsa bunda ko'pikni ko'rasiz hamma yoq ko'pigib ketadi katta katta hajmda olib kelingan narsadan ozgina tillo kumush chiqqandek hammasi qo'pol qilib aytganimizda po'st chiqib ketadi mana bu alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni barobar turishligini xohlamaydi haqdek ozoda ollohning huzurida nihoyatda mo'tabar bo'lgan haq shu haq bilan koinoti yerni barpo qilgan shu haq bilan koinoti yer turadi shu haq bilan jannat barpo bo'lgan bu haq ahlinigina faqat jannatga dohil qiladi u turgan ko'piklarni jannatga kirishligini alloh iroda qilmagan shiddatning bir qismi sel kelganda ko'piklar hashaklar ustiga chiqadi olib tashlanadi suv oqishda davom etaveradi duvali qori aka umumiy maydonda gapiryaptiyu gapiryapti shogirdlari abduvali qor akani gapini eshitib bitta bitta qochib ketishyapti nimaga nimasini bilibda ma'nosini bilib bitta bitta qochib sekin nima qilib ketishdi tashlab ketishdi o'sha paytda tog'or akalar borgan ko'rmagansiz yana bir ma'lumot shoyat bunisi ko'pchilikka yana ham yangiroq bo'lsa kerak Xo'p, ayni shu o'ringa munosib Jundulloh xazinamizda Shahid Muhammad Tohir Faruqning Afg'oniston shimolida Sangar bo'yida o'tirib qilib bergan qissasini birodarlar yashirincha olib qolishgan ekan. O'sha davrlarda Abdulla Qori akaning oldiga borgan paytlari maqom bor ekan. Haliga harakatni boshlab ketganda o'sha Zubayr aka bilan birga borganmiz, Qori yerga bordim ko'p siqilganman endi yaxshi yaxshi sheriklarimiz bizdirab ketyapti bundoq andijonga bordim hujrada holda tursa qorakam keldi namoz o'qib keldi mana ko'rdiyu tojon kasalmiz dedi qalbim kasalmi hujraga kirdim yig'lab yubordim nima bo'ldi aytdim mana mana shu ishni boshladim shu niyatim shu islomga xizmat qilish lekin hamma men tashlab ketdi faqat shu odam qoldi men bilan keyin ajib bir gap gapirdi bu yo'l dedilar chidamga chiqaring chidamga chiqaring alloh taolo bir bandasini bir maqomga tayyorlayotgan bo'lsa uni yakkalab qo'yib imtihon qiladi shundoq vaqt keladiki bo'lsa shu hoji ham sizni tashlab ketib yuboradi o'zingiz yakka qoladi yani alloh taolo shu narsa iroda qilgan mana mani qancha shogirdimiz bor shoyad minglarcha bo'lsa kerak men masjidga chiqib oshkor da'vatni boshlagan vaqtimda shu meni shogirdlarim meni qarshimga chiqdi. Qora kam adashdi, ustozimiz adashdi. Gumroh bo'ldim Siz kimsizda Niyatingiz agar dinni yetkazish bo'lsa, men siz bilan borman. Siz boring, ishingizni davom ettiring, o'sha choxonaga borib, o'sha tutgan o'g'irlaringizni men islomga da'vat qilaman. Boravering. nega Alloh taolo bir bandasini bir maqomga tayyorlamoqchi bo'lsa, uni yakkalab qo'ydi. Payg'ambarlar shunaqa qilgan. La Allah. Obidqorini bilmadim, Alloh halam ko'ruvdim shekilli, Obidqori bor-ku. Obidqori sportivni nimada keladi, formada. Serasobka, futbolka, shuni nima qilib, oq nima qilib kiyib keladi, anaqa. Sportivni formada keladi-da. Yana kimlar keladi masalan? Shogird sifatidami, boshqami? E, ko'pini men tanimayman, endi ulardan keladi Toshkentda 2 haftada bir O'rta Osiyo bo'yicha dars bor dedi, shanba kuni. O'qanaqa O'rta Osiyo bo'yicha shogirdlari keladi. Eng oldingi shogirdlar bor-ku. Masalan, shogird bor, shogirdni shogirdi, nevara shogird bor, chevara shogirdlari bor. Eng oldingi birinchi shogirdlari keladi. Ash Muhammad Rajab aka, ash nimaga o'xshagan? O, Abdulahad Qori O'rta Osiyo bo'yicha. Ligi nima aytganda Abdulali Qori aka bitta shogirdi aytuvdi. Kitobda liboy payt o'qib olasizlar derkanda 3 soat to'xtamay gapiradi deydi, 3 soat. Tushundingiz? Xo'p. Kitobda qolgan paytda o'qiladi, kitobni yopinglar deydi. 3 soat to'xtamay Esda qolgan qoladi, nima qilmay, nima qiladi. hali abdug'appor aka bor edi hali musoni tog'asi bilasizda shopir ediyu ana shu darsiga kirdim deydi uch soat o'tirdim hech nimani tushunmadim deyapti ha u nevara shogirdi ham tushunmaydi, uni nima ne oddiy nima endi bu ko'chada yurgan dehqon shopir kirib oldim uch soat o'tirdim, hech nimani tushunmadim deydi qazilma boyliklarning ichida katta katta hajmlarning kuydirganda ko'pigini tomosha qilingan endi siz avval buni hammasini tillo deb turuvdingiz hammasi Alloh uchun turganlar, Allohning rizosi uchun turganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har qanday buyruqlariga tayyor kimsalar deb tushunuvdingiz. Qarabsizki, ro'parangizda nihoyatda oz tillo, kumushlar qoladi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning misoli kadalika yadribullohul haqqo val batil. Haq bilan botilni Alloh shunday zarba masal qiladi. otim ko'pi minadigani yo'q deganda vali nima desangiz haligi mingdan oshiq shagirdim bor lekin bittasi haligi yaramaydi deganda mingga mingalik tushundingizmi hmm. e, bir ish nima qilaman desa bir ishni boshlayman desa chiqqonni qissasini aytib bergan ekan eshitganmisiz qori aka shogirdlari kirar ekanda oldiga qori aka anaqa qilish kerak mana qilish kerak deb nima qilaver ekan haligi shogirdlarichi yuqori hmm. aka aytibdi bu sizlar aytayotgan gaplar bu hukumat doirasidagi nimalar biz hukumat nimasida qo'limizda bo'lmasa nima qilish kerak e qori ekan shuning uchun ham bizga olloh nusratini bermaydi u nima deb hali jahl qilib ketar ekanda hmm. qori aka keyin bir kuni aytibdi mana bugundan ishim nima qilamiz debdi haligi nimada Chichqon qissasini aytib beribdi keyin bir joyda chichqonlar rosa ziyofat qilar ekanda ziyofat qilsa keyin haligi chichqon haligi chichqonlar rosa ziyofatda turganda mushuk kelib qolar ekanda keyin haligi qo'qqisdan haligi ziyofat suv mushuklar chichqon deydi mingtanga bo'lib ketar rosa haligi topar tupur bo'lib ketar ekanda keyin bir kuni chichqonlar yig'ilishib katta majlis qilishibdi. keyin nima qildi? aytibdiki o'rtaga bir fikrni tashinglar debdi shu fikrni nima qilib shu mishiqdan qutulaylik da o'sha bir nimasini qilaylik tadbirini ko'raylik debdi hmm. Endi degan ekan keyin bittasi aytibdiki e menda bitta fikr bor debdi bitta chichqon nima degan ekan shu deydi mishiqni bo'yniga qo'ng'iroq ilib qo'yamiz-da" debdi uzoqdan jiring jiring qiladi keyin xotirjam tarqalaveramiz debdi-da. de. e hamma e to'g'ri to'g'ri de hammasi to'g'ri edi keyin bitta qari chichqon bor ekan keyin aytibdida qaysi mard shu nimani haligi qo'ng'ironi mishiqni bo'yniga ilib keladi deyaptida degan ekan hammasi jim bo'lib qolibdida tushundingizmi keyin qori aka ham aytishdi qani shu qaysi bir mard bormi shu nimani oladigan mana biz xizmatda bormiz deydi kim mana kim qiladi shuni biz xizmatda bormiz deydi bir kuni keyin qori aka bugun ish boshlaymiz deydi mana bugundan hech kim uyga ketmaydi xuftondan keyin hamma nima qilib tog'lardan hujrasiga kirib o'tirib o soat nima ish boshlamoqchi endi shu nima dedi bir hukumatmi ha hukumat muammosidagi nimani boshlaymiz ishni degan Ha. keyin boshlaganda xuftonda endi yoz paytida endi o'n o'n birlarda tahorat qilgan tahorat yangilagani chiqsa shogirdlar yo'q shogirdlar qani ha uyga ketdi uyga ketdi ha shu bir ikkita shu kozim aka bir ikkita shopirlar qolgan xolos ularda uy bor ekan ha Biz ham uyimiz bor bo'lsa hadeng ketdi. uy ketdi. Fa amma zabat amma ammo fayazhabu jufaa shunday ko'pik o'zi to'k ketib ochilib ketaveradi ko'piklar qaradiski, hamma yo'q nihoyatda suv buga o'xshab turgan narsalar yo'g'ib ketadi ko'chani bolalari bor edi anaqa hech qanday nima qilmaydi faqat xizmat qiladigan bolalardan xursand bo'lardi boru haligi shagitlar boru shogirdlar e, taroziga solardida mhm. anaqa manaqa haligi qilaylikmi qilmaylikmi deb tashkil bo'lganmi shunday to'qson birinchi yildan beri bor edi aytyapman shu payshanba kuni qabul qilib olardim kechqurun nima qilardik mashinani borib uyga olib kelamiz u qora aka pardani orqasiga o'tib ketadi biz bu yerda qolamiz payraha bo'lib ikki kishi ikki kishi qorovul qorovul ham qorovul ham shu shu xolos to'ylarga ham qalay bo'lardi to'ylar qanaqa bo'lardi qor aka kuyashi to'ylar meni ko'p nima qilyapti vaqtim olyapti derdi bormasa chaqirsa bormasa bo'lmaydi qor aka bormasa haligi nima bo'lib ketgan haligi obro' talab bo'lib ketadi odamlar qor aka bormasangiz bo'lmaydi bir kuni rosa kechqurun rosa kunduzi yurganmiz u yoqqa bu yoqqa hmm. keyin kechqurun keldik alloh alam shu payshanba kuni edida soat o'n birlarda bittasi keldida qor aka endi kirib ketuvdi yotuvdi nima qilib qor aka Saril ishim bor deyapti-da. E, menga aytib qo'ying dedim. Hozir kirib ketdi. Kunduzma yurib charchadik dedim. Yo, bo'lmaydi deyapti-da. Kim bir narsa qilib qoragan chaqirdi. qo'rigan rosa charchab zo'rga chiqdi. Ha, dedi. Qo'riga saril ishim bor sizdan. Ha, ayting. Onam o'lib qoldi, ertaga janozasini o'tkazib bersangiz dedi. Men ishonsangiz bo'ldi, tutib yetdim da degan. E, menga aytib qo'ysam bo'ladimi, aytadi masalan. Yaxshi, yaxshi dedi. shumi dedi tamom ertaga nima qilamiz inshaalloh ketdi odamlarga manfaat beradigan suv yoinki tillo kumush temirmi hatto temiri bo'lib qoling musulmonlarni ko'pigi bo'lib qolmang qazilma boyliklarini ammo odamlarga foyda yetkazadigan tillomi kumushmi mismi temirmi mana bu narsalar fil ard yerda qoladi ikki kun oldin ko'rdim keyin ikki kundan keyin ukam aytib keldi qorakanni nima qilishibdi dedi qamab qo'yishib qamashibdi dedi kim yo'q desam ikki kun oldin ko'rdimmi desam yo'q dedi ana men hozir masjiddan eshitib keldim dedi ukam aytdi endi borsang shuni hamma shagirdlar yugurib yuribdi kimdir xursand kimdir oldindan nima qilganda o'zini aytyapman hamma shagirdlarini olishdan oldin borib shagirdlarni atrofdan qochirganda hmm. keyin bir kuni abduvali qor akaga aytyaptida nima bitta shagird qor aka bo'ldi taslim bo'la oling debdi ya'ni uch to'rtta karateistdan boshqa hech kim qolmadi debdida e uch to'rtta karateist qolibdimi men shular ham qolmabdi debman deb nima qildim degan <laughs> endi shunchalik ochiq nima qilishganda tug'yon qilishgan ustozga qarshi o'shanda aytganmi haligi otim ko'p otim ko'p otim ko'pi minadigani yo'q degan hmm. haligi kichkina doirada aytadi katta maydonda emas كذلك يضرب الله الأمثال sizlarga misollarni shunday bayon qilib beradi qul falillahil hujjatul baligha alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir kuchli hujjatlar mana bu alloh subhanahu va taoloning hujjatini barpo qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hamma muhabbat qilardi payg'ambar bo'lishlaridan ilgari hamma yaxshi ko'rardi muhammad amin derdi mana bu narsa muhammad amin deb laqablari shu edi ammo haq payg'ambar bo'lganlarida atroflarda muhammad amin deydigan ko'piklar nihoyatda ko'pik ekanligi ma'lum bo'ldi to'qson beshinchi yilda qoraka bordi oxirida hamma shagird tashlab ketdi deyapmanu yo'q e. o'ttiz pora qur'onga o'zi o'tdi e, charchadiyu odam bilasizu o'ttiz pora qur'onga o'zi rosa charchadi keyin xo'jand prokurordan nima keldi xat endi hali bilasizu rosa g'alati xat ham boshqacha endi hamma bilasizu hukumatni nimasi xati keyin kozim aka aytdi nima qanaqa xat ekan dedi nima qilib xo'jand prokurori dedi nima qilibdi dedi xat yozibdi dedi abduvali qori mirzayev dedi palonchi palonchi nimada shu dedi afg'on tojikiston chegarasida uch kishi ushlandi dedi shu sizni nafaringizman deyapti abduvali qorini shu kelib tergov berib ketsangiz deb nima qildi xat yozibdida tushundingmi xo'jandni prokurori gilamli prokuror to'qson beshinchi yil endi keyin jang bo'lyapti endi keyin qori aka haligi nimadan chiqqanda imomlikdan rosa charchab o'tiribdida keyin aytyaptida saudiyada deydi imom imomlikka o'tgandan keyin haligi hech kim bilan ko'rishtirmasdan bola chaqasini uyiga ko'rishtirmasdan bitta nima gap ketar ekan deyapti haligi dam oladigan joygada o'ttiz kun shunaqa qilar ekan deyapti haligi imomni fikri bo'linmasin deb mm-hmm. dam olsin nimali bola chaqasi ham ekan hech kim bilan ko'rishtirmaydi ekanda aytyaptida endi qor aka tushundingizmi mm-hmm. rosa charchagan nimada imomlikdan chiqqanda hozir mm-hmm. aka unaqa polvonda aytyapmanu ancha munchani nima qilmaydida haligi Ali. ha ha nima qilib ketavering endi qo'riga rosa charchab o'tiribdi u uni charchasini tushunmaydi qo'riga kozim aka tushunmaydida deydi uyda pilampayadam deydi shunda shundan ham chiqolmasdan o'tirib oldida pastiga keyin qo'li aka mana shunaqa dedi o'tirdi bo'pti dedi nima qilamiz dedi ha bu oson deyapti uchtata mashina qilamiz dedi borib savolga javob berib kela olamiz deyaptida qoya <laughs> aka keldi kozim e, akani ukasi nima edi начальнигi nima edi nimada boru goroddelda mayor tergovchi главный bitta ukasi u ham mayor unaqa goroddelni kattasi bir ukasi bilan maslahat qiling dedi men rosa charchadim dedi kirib ketdi keyin keyin unaqa qildik ertaman bordik xatni ko'tarib uchun solib olganmiz keyin nimada aka uka aka uka ularni nimasi ikki oyam kattada ham bittasi судебный ekspertizani boshlig'i bittasi nima haligi mayor oh. tergovchilarni kattasi hmm. Endi mana sen dedi men seni akangman dedi men hozir meni nimaga rossiyaga ketib qolsam dedi rossiya meni ushlab oldi dedi sen meni qutqara olasanmi dedi dedi yo'q dedi pasportga yozib qo'ygan o'zbekiston fuqarosi manaqa manaqa deb shu nimasi bor dedi qutqarib olish nimasi dedi e u aka dedi u qog'ozda yozib beradi dedi men qanaqasi meni kuchim yetadi dedi siz rossiya qayerda men qayerda dedi men qirg'izistonga kuchim yetmaydi dedi mana qo'shnimiz dedi o'zingiz rossiyani aytasiz dedi hmm. ha bo'pti dedi masalan menga dedi rossiyadan prokurordan xat kelsa dedi masalan tergov nima qilib dedi tergovga chaqirsa dedi ochiq aytmayapti ya'ni ochiq aytmayaptida men nima qilay dedi masalan tergovga borib tergov bersam dedi meni ushlab olsa dedi sen kutib olmaysanmi deyapti-da. yo'q dedi kutib olmayman dedi hatni nima qilsam polisga keladi hatni hatto nima qilishim kerak dedi ha hattimi dedi yirtib dedi yahvoring dedi <laughs> ha dedi o'ylanib qoldida kozim aka kozim <laughs> aka ketdik ketishtirib yuborgan olib yubordi man olib keldim hatta <laughs> hatta cho'ntada yuribdi hali keyin qo'liga mashina ko'ylak kiygan deyaptida bo'pti dedi nima qilamiz dedi ha nima qilasiz dedi shu yahab olasiz dedi ukangiz aytgandaqa <laughs> <laughs> <laughs> dedi ha bo'ldi yaqin vodanga sot dedi haligichi kuchi borda ketaveradi ha nima qilamiz deydi ha uchtata mashina boramiz deydi tergov berib qaytib kelaman qoraga foylab yuradi o'zi unga bahona kerak o'zi bir kirgizib olsa bo'ldi bir kuni to'qson beshinchi yilda rosa qoragani poylab yurgan endi keyin bitta svetoforga keldik svetoforga keldik orqamizda bitta mashina tushgan ekan melisaniki tushundingizmi keyin men e'tibor bermabman keyin orqadagi mashina dedi shuni dedi orqasiga o'tolmaysizmi dedi qor aka ha eski shahardamiz endi hamma jin ko'chaladi bilaman-da. keyin nima bitta jinkagacha kirdimda bunday kirib turib de aylanib turib orqasi haligi mashinani orqasiga tushib oldim shuni nima qilsam melisani mashinasi ikkovi orqasida melisa tushundingizmi keyin nimaga keldim svetoforga svetoforga keldim yaqinlashdimda dalni yaqdim ikkovi aniq melisaligi Tushundingiz? Endi u meni poylatdi. Men endi men faoliyatni boshladim. Kimdir dedi, orqasidan anchagacha yurdim, yurdim, yurdim, yaqin, yaqin. Sizni yo'qotib qo'ydim. Ha, u meni yo'qotib qo'ydi. Men uni orqasiga tushib oldim-da. Tushundingizmi? Keyin yurdi, yurdik. Bir joyga kelganda to'r ko'chada nima turibdi? Gay. Mashinada qoraka bor. Ha, qoraka bor. Xuftonga ketyapmiz. Xufton namoziga. Keyin shapida nima qildi-da? Keyin nimaga xufton namoz besh vaqt namozga de mashina ba'zida besh vaqt namozga boradi ba'zi ba'zi qancha uzoqligi uydan masjid uch to'rt kilometr bor hmm. keyin nimada gey to'xtatyapti keyin sekin pavrotni yaqib bunday to'xtatyapsan ha ha dedi u gay to'xtatib e haydang hozir dedi vaziyatni nima qilib men ham tushunmayapmanda vaziyatni qora akani poylab yurganini bilib qolgan sezib qolgan keyin bosida ketdim ketdik jomiga bordik jomiga bordi mashinani bir joyga bekitib qo'ying dedi bekitmay qilib qarab turibdima keyin dedi hozir dedi nima qiling dedi ketdi qorovliyang keluvdida u qorovulni tanishsizmi dedi ha taniyman dedi kim bu dedi yaqinda keldi bir besh olti oy bo'ldi o'shlayotgan desan bola chaqasi bormi deydi bola chaqasi yaqinda ko'rgani kelib ketibdi deydi siz ko'rganmisiz bola chaqasini dedi yo'q dedi kim aytdi buni dedi palonchi o'sha haliginda gumon qilyapti qora aka qorovuldan ana shunda o'sha qora aka sezib borgan ekanda shu poylayapti qadamma qadam bosib poylayapti ilmingiz zoya ketmas qildingiz ko'p xizmatlar zulm uzoqqa yetmas imtihon bu qismatlar ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ko'p vaqtda musulmon birodarlar qalblari tang oladi ba'zi vaqtda ba'zi kishilar bilan birlasha olmayotganligiga qalbi tang bo'ladi bu narsa Allohning sunnati alloh subhanahu va taolo haqning botilga ajrab qo'shib qo'yishlikni iroda qilmagan buni ajratishlikni iroda qilgan ammo haq ko'rinmaguncha haq bilan botil yuraveradi u oltin va kumushni haqiqiy ajratadigan shaxs kelguncha oltin bilan bu tuproq birga bo'lib yashaveradi alloh subhanahu va taolo tarafidan haqni bildiruvchi zargar kelgan vaqtda tillo bilan butun tuproqlar butun ko'mirlar ajray boshlaydi ushlab ketgan paytda xalq bir narsa qilishga kuchi yetarmidi xalqmi hmm. yetardi yetardi nima edi xalq hamma ko'tariladi erkak ayol hammasi ko'tariladi hamma qizib bo'lgan ketmon sopib berishsa ham hammasiga bozorlab ketaverdi qancha odam to'plandimi boshqa boring o'n mingdan ko'p odam alloh alam bor edi ya'ni hamma qo'zg'olonga tayyor edi shunday bo'ldimi xayr xalq bilasizu olomonni bilasizu kim turgan keldi shu nima qilib qo'liga mikrofonni oldi nima qildi kim amirga itoat qilishi vojib endi biz paytda amirni tushunmaymiz endi gapni ochig'ida abdugafor shogird hamma tikka turibdi masalan hammasi qizigan shuni amirim e, hoji sekin sekin sekin gapirdi da'vatni boshladi sekin tika turgan odamlar gapirib gapirib sekin charchab o'tirdi endi u yerda ayollardan nafrat kelyapti agar biz nima qilsa biz ham chiqamiz sizlar nima qilmasanglar g'ayrat qilmasanglar deb e, biz opalarimizga nasihat qilamiz ular bu narsada qisqasi ularni ham gapi bilan tindirib hammasi quloq qilaman deydi qog'oz qand to'shatib hammani chiqarib yubordi ya'ni hammani tarqatib yubordi tarqatib yubordi bizlarga dars mujohidlar afsona bu mujohidlar zamonamiz mujohidlar qissalarning qolganlarini noyob ma'lumotlar va sirli suhbatlar bilan birgalikda kechki dasturlarimizda ya'ni yakshanba va payshanba kechqurungi radio jurnallarimizni tinglab boring. Mana xolos sigir eshik turibdi deydi masjid ichida. Kim? Alamat. bu yerda yo sen tur yo men turay debdi ha nima qilay degandan keyin sigaretingni tashlaysan keyin gaplashamiz dedi birinchi davr hali davom etadi keyin haligi vahobiy degan gapni chiqardi o'ziga qarashli masjidlarda jumada boshladi vahobiy degan gapni ungacha hamma bitta edi-yu, bitta mazhabda hmm. o'rta osiyo bo'yicha keyin sekin ana gapni chiqargan boshlagandan keyin abduvalo qor aka uni nimasini yana sezib qoldi fitnasinichi keyin butun vodiyga trevoga dedi ana shu nimani muftiyni borib on dedi xullas bu yog'i inshaalloh yakshanba va payshanbada. Qanaqa ekan diniy idorada? Shunday bordimda. Shunday borib bunday olsam, ikkita o'ris qiz bor Nimada? Yevropeyskiy kiyimda. Chik-chik-chik-chik mashinka chiqilatib o'tiribdi. <laughs> Ye deyman. Jahonda nima gap? qisqa satrlarda yangiliklarimizni afg'oniston xabarlari bilan boshlaymiz afg'oniston Jalolobod shahrida joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'oniston harbiy havo bazasiga avvaliga ikkita yuk tashuvchi mashinada fidoilar kirdilar. Fidoi mujohidlar havo baza hududiga Afg'on milliy urdusi kiyimida kirishga muvaffaq bo'lganlar. Ertalab Jalolobod shahridagi Amerika harbiy bazasini nishonga olgan qator hujumlar bir qancha Amerika harbiylari o'limiga va jarohatlanishiga sabab bo'ldi deydi Tolib mujohidlarning rasmiy notig'i Zabihulloh Mujohid. Qo'riqchilardan birining aytishicha, aeroport dahshatli portlashdan so'ng raketalar, snaryadlar va yengil quroldan otilgan o'qlar bilan nishonga olingan. Afg'onistondagi Xalqaro xavfsizlik kuchlari nomidan gapirguvchi shaxsning ta'kidlashicha, bir necha portlashlar gumburlashi Jalolobod aeroporti atrofini larzaga keltirgan. BBC axborotida keltirilishicha, portlash kuchidan ba'zi atrofida joylashgan binolarning oynalari sinib ketgan. Afg'onistonning Faryob viloyatida AQShning josusiy tayyorasi hujumida jamoatimizning Zulfiqor ismli mujohidi shahodatga erishgan. Kecha payshanba soat ertalabki 4:50 da Vaziristonning Mirali mintaqasidagi uylarning biriga Amerika Qo'shma Shtatlarining josusiy tayyorasi jami 6 ta raketa otdi. Undan bir kishi shahodatga erishdi. Pokistonning Kashmir chegara qismidagi faujilar joylashgan tog'da qor ko'chkisi sodir bo'ldi. Oqibatda faujilardan 12 tasi Allohning balosidan o'ldi va 8 tasi ko'chkidan og'ir talofat oldi. Yana 9 ta fauji esa bedarak yo'qolgan. o'lgan fojiylar orasida kapitani ham bo'lgan. Muhammadda Pokiston toliblari hukumatning salveshtilariga qarshi amaliyotdan asir tushgan bir salveshtini boshini tanasidan judo qildilar. O'tgan haftada Vaziristonning Vana shahrida AQShning josus uchuvchisi 2 kunda 2 marta qilgan hujumidan arab mujohidlardan Abdulbori va Abdurrahmonlar shahid bo'ldilar. Suriya mujohidlar Idlib shahri yaqinidagi Ma'ratun Nu'man mintaqasida va poytaxti Dimashq atrofidagi aeroport yaqinida mustabid Basharul Asad kuchlariga qarashli 3 ta nik rusumli tayyoralarni urib tushirishdi. Tayyoralardan biri tayyoragoh yaqinida urildi. Mujohidlar hanuz tayyoragoh yo'lidagi 35 batalyonga egalik qilmoqdilar. Suriya poytaxti Damashqda mujohidlar alaviylarga qarshi Bayt as siham Aqriba, Yalda mintaqalarida janglarni davom etmoqdalar. O'tgan haftalar davomida mujohidlar poytaxt tashqarisidagi harbiy bazalar va hududlarni egallab olganlar. Mujohidlar Bashar al Asad kuchlariga qarashli yana ikki tayyorani urib tushirdilar. Tayyoralardan biri Idlib shahridagi MiG-23 rusumli tayyora bo'lsa, ikkinchisi Irozda qulatilgan. Yana Suriya. Avvalgi haftada mujohidlar hukumatning harbiy tayyoralarini tinimsiz urib tushirish holati ko'payib ketdi. mujohidlar Halab yaqinidagi Sheyx Sulaymon jamoasiga hujum uyushtirib, yana bir vertolyotni urib tushirdilar. Fransiya matbuot agentligining harbiy tahlilchisi Riyoz Kuhuji shunday deydi: Isyonchilar yer-havo raketalarini qo'lga kiritishdi va jang maydonida ularni yangicha uslubda ishlata boshladi. Chunki Asad rejimi bir kunda bir nechta samolyotlardan mahrum bo'ldi. Asad armiyasi harbiy havo kuchlaridagi ustunligini ham qo'ldan boy berdi deb aytdi. Yaman ulamolar hay'ati raisi Shayx Abdul Majid Zindoni shunday dedi. G'arb arab bahorini to'xtatishda muvaffaqiyatsizlikka uchragach, qo'zg'alonlarni qo'lga olishga urinmoqda. Toki hukumatlar uning hukmronligidan chiqib ketmasin. Shayx Abdul Majid Zindoni Suriya xalqining prezident Basharul Asad rejimi tomonidan duch kelayotgan qatl va quvg'inlariga ishora qilib shunday dedi: Suriya qo'zg'aloni g'alabaga erishgach, salibchilarni, mo'g'ul tatarlarni va islom ustidan hukm yuritishga uringan har qanday qo'shinni mag'lub qilgan tarixiy Shom va Misr mehvarini qayta shakllantiradi, dedi. U yana shunday dedi: Barcha bashoratlar ertangi kun islomniki ekanligini islom davlati albatta tiklanishini va xalifalik yangidan qaytib kelishini ko'rsatib turibdi. Iroq Tikrit shahrida ichki ishlar vazirining garaji oldiga qo'yib ketilgan mina vazirning mashinasi bilan chiqib kelishi bilanoq portlagan. Natijada vazir halok bo'lgan. Yana Iroq shu davrgacha Tariximiz bunday yirik talafotni boshdan kechirmagan deydi Iroq hukumatı axboroti. Gap shundaki, Karbalo va Hilla shaharlarida shialarning marosimida o'ta kuchli portlash ro'y berdi. Oqibatda shiyalardan 50 ga yaqini o'ldi, 200 dan ortig'i jiddiy jarohatlandi. Shuningdek, shiyalarning xavfsizliklari uchun jalb qilingan politsiya va harbiy askarlardan bir nechtasi marosimda shiya birodarlari bilan birga portlab o'ldi. Eslatib o'tamiz, noyabr oyida mujohidlar tomonidan shiyalarga qarshi portlatishdan 150 ta shiyalar o'lgan edi. Frans Press axborotining ma'lum qilishicha, Afrika qit'asining Mali davlatida Ansoriddin mujohidlari Mali hukumatı askarlari ustidan g'alabaga erishib, Gao shahrini mukammal nazoratlariga olganlar. Misr Qohirada namoyishchilar politsiyachilar bilan seshanba kuni bo'lgan to'qnashuvida Misr prezidenti Muhammad Mursi o'z saroyini zudlik bilan tark etdi. Namoyishchilar prezident saroyi to'siqlaridan oshib o'tib, uch tomondan binoga yaqinlashgan paytda politsiya ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Maxsus bo'linma askarlari namoyishchilarni binoga qo'ymaslikka erishganlar. Janjallarga sabab Muhammad Mursi o'zining davlat rahbari vakolatlarini uzaytirish yuzasidan chiqargan yangi qonuni bo'ldi. Eron Fors kurfazi havo hududida AQShning josusiy tayyorasi qo'lga tushirilganini bildirdi. o'tgan oy Eron havo hududida AQShning razvedka uchquchi o'qqa tutilganini, ammo urib tushirilmaganini bildirgan edi. Tehron AQSh samolyoti Eron havo chegarasini buzganini iddao qilgan. AQSh esa o'z samolyoti chegarani buzmaganligini ta'kidlagan. Tojikistonning sofiylari Murtad Imomali Rahmonning soqolga hamda vahobiylarga qarshi olib borayotgan siyosatlarini ma'qulladilar deydi Tojikistonning axborot saytlaridan biri. Sofiylar kerak bo'lsa, bu ishlarda prezidentga qo'llaridan kelganicha yordam berishligini ham aytib o'tishgan. Imom Alining sofiy imomlari qachonki musulmon yigitlar yoshi 50 dan oshsagina soqolni 3 santimetrgacha qo'yish sunnatdir. Imomlar ayollarning hijobi haqida ham so'z yuritdilar. va ayollar pasport yoki shunga o'xshash hujjatlarga ro'mollarini yechib rasmga tushishliklarida hech qanday gunoh yo'q deb aytdilar. AQSh senatorlari yig'ilishida Barak Obama Afg'onistondan o'z qo'shinlarini muddatdan oldin olib chiqish rejasini senatorlar ixtiyoriga topshirdi. AQShning 62 senatori tezroq olib chiqishni qo'llagan bo'lsa, 33tasi bu rejaga qarshi chiqqan. Qarshi chiqqanlar ichida senator Jeff Markli o'z g'oyasini izohlar ekan, mujohidlar dunyoning boshqa mintaqalarida ko'paygani va Afg'onistonda mamlakatni qayta qurish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchraganini ta'kidlab, terroristlar hozirda nafaqat Afg'oniston, balki butun qit'ada rivojlanib ketdi. Endi ularni yo'q qilishning imkoni mening nazarimda hech ham ilojisi yo'q deydi senator Markli. Bundan 2 yil oldin Amerikada maxfiy harbiy va diplomatik ma'lumotlar bitilgan 100 minglab hujjatlar internetda chop etilgan edi. Oddiy askar Braddi Men ustidan jinoiy ish ochilib, uning ustidan sud jarayoni boshlandi. 24 yoshli harbiy prokurorlarning ta'rificha Amerika Qo'shma Shtatlari dushmanlariga yordam bergan sotqin ekan. Uning bu jinoyati uchun bir umr qamoq jazo belgilanishi mumkin deb aytadi uning advokati. Mahbuslar saqlanadigan joyda unga qiynoqlar qo'llanilganini sudda yig'ilganlarga aytib, qafasning o'zginasida o'lib qolaman deb o'ylagandim, deydi men. Isroilning asli Falastinga tegishli yerlarga yahudiylar 3000 ta yangi uy qurish rejasi borligini bildirdilar. BMT bosh kotibi Ban Kimun Isroilning g'arbiy sohilda minglab yangi uy qurishi Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari istiqboliga halokatli zarbaga teng bo'lishidan ogohlantirdi. Falastinliklar bo'lsa, g'arbiy sohilni bo'lajak Falastin davlatining bir qismi deb biladi. Filippinga kirgan dahshatli to'fon tufayli o'lganlar soni 400 tadan oshdi. Ushbu xabarlar bilan jumadan jumagacha nomli dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أنشب فيهم أنظاره كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السير الدرية الموت الغرق عالمت السيف كالريح كالموت غزارة خادم كالخيل كالليل كالرعد شراره مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره يهلك هكذا تخرق بالرعب جداره